sedimentu jantzia, matarrotxean edan omen du amararruko zakia. Ai urde tripaundia, zaralalala, zaralalala, ai urde tripaundia, zaralalala, zaralalala. Atxegin kapoza, artean edan omen du amalarruko zakia Ai urde tripa hundia Ai urde tripa hundia Olentzero egikorri non arrapatu arrai hori Zurri olako arkaitzetan barta gabonetan guri gutxina gustatzen saiguna zera dut. Hotz egiten duela, hotz ondia. Baina horrek ere baditu bere alde honak. Bai zera, bero gaiu saltza jentzat espada. Ez, denontzat, mirrita txiribito, denuntzat. Gabonetan bildu egiten bai gara denok. Afariaren inguruan, zutondoan, familian. Ha, ah, <laughs> eta turroiak aten dizkiago. Bai, eta kompota gozdoak. Eta xagar erreak. Eta gaztaina ximelak. Harra soin guzio <laughs> guzti horiek gero, eh, undoko kaka piluak egiten dizkioa, oha! Ator, ator, mutile txera Gazta jakin nela izatea gaua ospatutzeko aitaren tamaren ondoan ikusiko dut aita barrezka ama ere poz atxe ginez eragio putin aurreko da molin horri kastainak ospatutzeko aitaren tamaren ondoan ikusiko dut aita barrezka ama ere poz atxeginez eragion muti aurreko da molin horri gaztainak erre arte gaztainak erre Arratzalde entzule, zule, arratzalde honen etorri, hemen txe, saspirek eta hogeta amaika, edo sortzirek, hogeta beratze itxi hau, eta hemen txe duzie, laixi erratiko sintonian, zer entzuteko, laixi hartzen, gure magazin, ezin besteko, eh? eta horretako, hemen txe, iru lagun. Hau, bander, arratzalde hon. Gorbe Bai, gaurbe... Labur hartien, txaketi jantzit, ja? Eh? Fresko neko pastan, gure abadetxeko estudizue, baina... Posik ez, gaurre eh, gabon garaia jaku, Eta Uix. gure laiz be, bai? Uixe, uixe, gabona gurullu diela eta pixkate eh, gaurko eguraldi edo temperatura honek be lagundu itxasko ez, girotzeko gaur aipago dukin hon gaizen. Mhm. Uste eh, musiki pixka pizti motzu dela, baina zuek ze, zehan ze motu zein izango da. <laughs> Hau ez da pizti, ez da? Ez da pizta oso gokizia, eh, baina bueno, ez eh, dugu moduen, abenduen ja neko sartute gauz, eh, ja urtieri egun gitxi gehiatzen jakoz, azte gitxi, eta, ba hori, gu e, beste behin, lehizi hartzen magazin honegaz, eta ez du aurkeztu be, Ander, hemen deku gure makina natzien, e, azier? Makina. Makina, makina natzien beste makina bat. Osta, <laughs> bai, makinero bat. Ar hon, dan hori? Artzaldeon, nazier. Bai, bai. Artzaldeon, zelako ze giroko zudeko monteute, eh? Bai, bene, bai. eh, tximinitxako zuegaz, eh? Esan behu gabonetan eta gabon jai inguru horretan ekitan estilora, medizien da garrindu du hamen. Bai, bai. Pixat, barruek berotu aguz, eta ontsa ba, bueno, barruek berodiela, espero zuek zeuen etxietan, edo zauzien lekuetan zeuek be girotzi eta berotzi, eh? Eta esan dugu moduen, gabonak, gabonak ikus guraupa aipa baina... Aztere moduen, zaharra den ez? Bai, e, eh, atzakuz ez, e, barri edo gauza interesgarre pasado izinak inguruen, e, ez dakit bat ematekarri zuen konkretuki komentetako? Nik, nik aipatzeko ustot neiko, neiko presente dagoelako eta ustot e, resaka emozionala behon dino e, bertan e, presente gon leikelako, azte burunetan zui bat bizi izin dugu, bueno, azte arraro bat bizi izin dugu horreko aztiago, baina azte horretan zer ekin dugu? Ba, Euskal literatura eta kultura begire oso azte potente potolo eta garrantzitsu bat, nun durengon eh, Euskal Herriko bai e, sortzaile, idazle, musikari eta eta bueno, e, musika sale, idazle sale eta bueno, danak elkartu dien asteburu bat izan dela, zubile, Lucie, Polite eta durengo jentes Blai. Bai, eta Polite izan bai, ez? Urtero urtero be kulturie kulturieri lotute, ba, Euskal Herriko txoko guztietako jentie Duran galdera etortie politi egiten da, ez? Eh, ganea kultura da eskusie, eskusie ez da berez eh, juergie edo futbola edo ez, da dana mobitzen da eta oso politi egiten da beti. Eta inguen be, jente gitzitxo eguzi nik, bueltaka, baina... Nik asoka inguruen asko? A asko? Asoka, asoka inguruen asko, bai. baina taberna inguruti, bueno, ambiente politi onda da, baina... Bueno, esan gaur igual, Euskal Kultur, kultur pixkat, eh, eh, influenzia sanuagoaz edo beste... hau, Eh, hau, Bizkate bai. alkolera bolkau biherrien, bueno, ba... Hori behondo, daun. Eta, bueno, asoka honetan, eh, bueno, ez da komentetan joan basarien, baina asoka honetan eh, gauza bat, dokumental bat eh, estrenau da. Bai, bai, bai, bai. Sineman, Sin, eh, irudienen, eta gure eh, irratiko kide dan, eh, Markelona Indiak iniko film dokumentala, ilunetik argira, eta e, bueno, justo Alberdik eta Cristina Mardarasek be e, parte hartu dabe e, proiektu honetan gainera e, oso aktiboki eta da ez dakit Nik ondino ez dut ikusi dokumentala, baina ondino badau dokumentala ikusteko aukeria Eta izango da e, e, Ogeian bai. Abenduako gehi eta abenduako getabi aukeru ikingo dozue ikusteko Ibarretxe kulturretxien e, Ez ban hau, Ez toketo inamen eh, datue, Baina hogei zen usto eta arratzaldeko Bostetan emongo dela Eta hogeita bizen arratzaldeko zaspiretan e, eh, mhm. Ibarretzen eta nik ba, mundu guzti zera Nimetan dute eh, bertara jutera Bai, gainera gainera gai oso, es, gai oso potente bat jorratzen dau era lokalien, es, Jortan konkretuki, eh, ba, es, lan izen zien frankismoko eskola klandestinuek, es, gero auzo auzo ikastolak, Bai, Zan, bai, bai. zuzango juri ikastola, zelan izan gero transizinu, oh, ez? Eta puru bat, historiari buelta bat emoten dutxe, modu lokalien, ez? Asi que, bueno, oso interesgarri ze gure kidiek sortu dauen edo, ez? Bai. Sortzaile taldin egondan dokumental honek itxura oso nadeko, asi que, bueno, dano... Zine bete egon ziren, ez hausten, justo ez hausten, zine, zine bete egun bat pertsona egon ziela horre ikusten. Así que, danak posik. Bai, txalotxe gure ganera, eh? Bai, bai, <clears throat> bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gure herrileken eh, zelako eh, eskolatxue dugun eta bertako bisipenak ez, danontzako, ikusi, anima horrek ikustera. Eta herri ingurure batu garen ez, espizkate herri dizeri hoi hartu nein, eh, hemen eh, izorretako kofraizitatik eh, gauza bat eh, elarazin nahi ba urte guekarako batzarrak egon goiela, izen behu, bueno, proposta barrizekin datoz eh, kofraizak, egizan ustot eustot interesgarriz edien eh, proposta Eta hau, energia barriztagarrien inguruen, usto laguntzeko laguntzakin atozela, gai interesgarri eta potolo bat, gaur egun gori-gori dauen gai bat. Eta horretako, bueno, San Markoko izan ja batzarrain da, baina gainontzeko entzako, ba, bueno, jakin dituen batzarrein godiela, gojurin e, eh, abenduen amazazpizen, goxeko amarretan izango da, bakixan, egun bardinen, abenduen amazazpizen lauretan ermitan, e, eh, ijorretan, e, eh, elizpeko lokalien, egun horretan berberen <laughs> bertan e, eh, abendu nama saspiren arratzaldeko saspiretan Santa Mañan bebai, egun bardinen amezketako eskolan bostetan eta eta horosketan urtarrien saspiren izango da eskoletan, goxeko amaiketan Beraz, entzun dozu, eh? bertan egun dira propostak, proposta bueno, ez, proposta sendo eta erakargarri bat eh, laguntzak energia barrizte garrizen ganien eta, bueno, urbilu interesau, eta bueno, ustot eh, batzar orokorra bat herri mailan behingo dala, hori unio dati dauela, Baina, bueno, interesa zuen da mintzetu urbilu eta eta ia guztoko duzuen, ba, kofraizak urreatakoan e, eh, Hori da. Eta eskarrik asko bai eh, egin zan kofradizak e, eh, leixerratian laguntzaile die. Bai. Eta eskarrak eman ah, gure ah, bai. Ah. Gabonetako erregalo polit jen Bai. bai. ordenadore polit bat eta hori bezan bida. Bai, bai, bai. Be barik ezingo dugu zonako zuzeneko ekin egin zezan, ze... Bai, azkenien... egin... Eh. kapute izkun bestiek. <laughs> Bai. Gua gurtu egin <laughs> Susto, susto txu jo, bai. susto galanta. Bai, baina ze politiak, ganean laiziar zelaik lotzen gaitu, laiziar zelaiko maizek lotzen gaitu kofraditzak eta laiziar irrati, así que ze politia deko gune hartu emana. Gero, eh, bueno, gauza kulturala gazta jarraitzeko, oin eh, abenduen amazazpizien adibidez, eh, atxondoko gaztetzien eh, kontzertu egongo dies, jakin dizuen baten bateke interesa badeko bertaratzeko. E, atiek eh, amartan edo zabalduko diez, afariz egongo da eta gero amartan konorte eta hainke egongo die. Eta gero hortu batetan eh, DJ nausi. Así que bueno, gure usue bertaratu atxondoko gaztetxera, ba... Atxondon, kanpoko hotz zital hortatik, eh, gaztetxeko zuloko epeltasunera. Hori da. Gombiak Beitu, beitu, polilla. Politxe, ez da? Bai, bai, ganea, txondun, akerzen eh, ambiente boten ido, alako jaialde zeketan tolatzen dienin, hasi que betu, animau, bako zue azte burunetarako proposamen bat, Ba, egon godi ez, beste proposamen asko eba, eh, ez, eh, er, ertzainaken kontzertu hor dau, barikuen, zapatuen, ja, no da? Azkena edo... Ez dakit, ah, mm. Ez dakit zenbagarren azkena itxengo dan. Ah, ez dakiz. eta haimat Gure, gure, gure gubatzen gai nien da etxera juten ez dakik unien hori espola infinita ez da dana, beti espoli, espoli, espoli, ba ustot ertzen genekan espoli itxen lehikela. ez dakik azkena edo azkena aurrekoa. Eh? Espola gara moduen eh, segur nik ez. Potenti itxengo da hori, eh, potenti da espola hori. Eta? Eta horrez gain, ba, bueno, pixkate eh, aste buru ni begire, beste, beste egun potoloa dator, rabendu nama sortzize, Euskal Herriak goguen eukiteko moko egun bat izango dala, ez bakarrek bertzo final bat e, ospatu galeko, baizik eta laizia erratzen bertan zuzen zuzenin jarraitua izango duzuelako, egun potolo bat izango da, bai, Euskal Herriko bertzo txapelketak finala ospatuko dau, Iruña, Iruña Nafarro Arena edo Iruña Arena, <laughs> ez tekete eh, argi inundan. Navarra Arena, ez? Na, bueno, Nafarro Arena, ez politiko. Bai, Nafarro Eta sortzi, Napar, napar, naparrare. Es, Holanda. Ez naparrare, ez? Napar, pues naparrare. Eta... <laughs> Finala bertan jokatuko da, egiz esan sortzi bertzolari hemen izan prest. E, eh, Arrasi joan, galdu hot dauzenak, badakin baina el Dujambio, Joan Ezir Illarregi, eh, Nere Ibarra Zabal, Nisbit Joander, eh, <laughs> <laughs> Alaia Sustrai Colina, Sustrai Colina, Aitor Mendiluze. Aitor Mendiluze, hori izango da sortziko tie bertan kantari ukingo gune, eta esaten dago, esan dugu moduen, goixetik iuntzera, azten dan momentu horretatik azkeneraino ino, leixi erratia bertan egongo da, zuzen, zuzenien, zuen dira azten, lehenengo bertzotik azkenera ino, ganera bertzo guztien iruzkinek zuzen, zuzenien, bai, eh, eneko abasola barkaz, eh, Igor Galarza, eta suertez, nime bertan egongo naz, irun e, eskutik, Hau domekan, piztu edo aktibatu guke bihaltzen dugun link horretan Laixia erratia eta bueno, Euskal Herriko bertso txapelketa nagusiz gure eskutik eta gozatu eta ia zein dagoen txapeldun zein zein ortengo, bertso lai txapelketako nagusi txapeldun hori bate jakin zuen kinela iko bai kosua ni ke esto das eta... ni bai baina eskali kinela da betiko ba no creo asko ba, ni maialen el cambio pensado digo bai baina con las bai. pensita baina ixen ba gutati arre bai eske esteko bez eh. bai. Bitu, guztauko daten irabazte, bitu, bakit, eh, dala, eh, oso impopulara dala, nire, nire baina aurten gure hau tibira bestie, aitor luze. Ba, Nipe, bai. nipe ontzu, e, elkarrezketa, bueno, elkarrezketa bat ez, barriketa bat lagun bataz, eta, eta hori izaten den ez. E, igual ez da gule posible guztien, baina posible bada. Zer, txarto txartu espanel buruz buruko emaien bai, luja, bai, lujan bai. e, bai. bera, bera eta... Eston saio bota gainera zen inule danok. Zen bat finale indau zen, eta, eta nik... Bai, nik Potente eta gorrik ikusten dut, baina esan bierreku da, ba... Aimarrek azkenengo kritikin gendu, eh, bertsonen e, bertzolari txapelketan ganien, ez? Eta danape oso bai. Aldabe? eh? Alda, Bai. Baina oso zaildeki, ez da, Aimar? Bai, generiko, izin da kritika generiko. Bai. Gatz, deki, baina hor dauz, eh? Hor dauz, hor dauz, eh? Zuk zein da bai. hasiko dela zengo zenka, Aimar. Eh, aitor mendiluz, mendiluz, mendizabaz, <laughs> aitor mendik. Bai, ni ni esauten barreña Ez Esta que es, Ez da, es. Esto jarraitzen da, bueno. Orenak ira hasi dizila ta. Ori, ori da. Bueno, dano kiro hasiku zuek entzutenan eh, ah, na eh, eh, eh, na parra entzuten dano kiro hasiku. Ori da importantia. Ames be ordau. Está gente potente da todo, ¿ves? En el Barça al vemos, no, y modo ni. Ah, bueno, claro, es es ni el favorito y se mira, es en Aitor Se va. O sea, sus trae colina y se bueno. Sus Bai, badekot, badekot, eh, aperekin trato minimo bat, orduen, Ah, bai. Ah, o sea, claro, beti, en el canta que co que de Lares, bai. Ah, o sea, oso majo, oso majo. Beti gertutasun ez hori sorduen. Hombre, claro, bai. su <laughs> favorito es Gertuen, no sé, Marcela dice. Bai. Bueno, ahí bai, a su strike, al dauen. Su bai. strike bai. ba final tan parte hartuiko da. Eh, bai, bai, bai, bai. Eh, hor dauz, eh, poto batek danan kasko de jarri leke, ez dakiu zeinek irabazi al dauen chapel hori. Es. Egunen luzie da, saio bi, goixeku arratzaldekoa. Ah, gero zer pasoleke eta charteo esan estoa zen arren. Ban hiru pertsona egon gailesan, baina laugarren babete etenik lanetan egongo da, astu jatez ati eta asierre, asierre egongo da bar. Ah, Be, berezku egongo da, <laughs> berezku egongo da tana entzuna lixetiek, guk errezen nengu, mikrofonen aurri plantau eta gure gure iritzi eta emon. Baina, bueno, politxitzengo da, batu zu epe laixi erratire eta... Eta nik eusat, esateko. Niko urdur ikusten zaitu eia, e, eh, bertsolari txapelketako final lan inguruen berbaiten. Bai. Eta gure oso esen urduritasunek entzeko plan eder badeko e, eh, abenduen amazaz pixen de Kubits horta ko pasan, abadetzien, eh apuru bat eh estresa bargara, ba sortzen, ez? Ta pinketan eta margosten eta ba gabonetako postal tailer bat egongo da, abenduen 17 eh, zapatuen, hartzaldeko bostetan. Gure osua abadetzetik pasau eta nervizu ekendu, domekarako. Bai, bai, izen, izen alda, izen alda, zaitik ez. Plan oso nada, egiz esan. Bai, bai, ala. Bai. Eh, atontzeko. Ola gainera txarteltzenetako. Gabonetan bai. apurat. Eh, eta erregaletako. Erregaletako oso, ona. Joder. Bai, bai, bai. Ba, bueno, pasu zaitez gure guzue. Perfecto. Ba, bueno, sarreri uste eh, ja, neiko forma mundotze gula, eh, hemen eh, esan dugu, gitxi berako gauza eta egiazko. Eta bueno, pixak girotzen joeteko musika burua tipiniko gu, eta lastergatuz gure gabonetako saio berezi jaz, beste barik, gozatu, laixi hartzen, gabonetako atalau. zehazka kantu polit eta dotero negan zazio gure laixi hartzen, gabonetako atala, gabonak ate joka daguz, eta guk esan eke gabon aurreko edo azkeneko zaio izango dala ganera, ez? Piskate, eh, mm, bai. do, doinunen antzera, jode, hori pentsagoz goz batera triste pinina, zain bat. Bai, bai, da apur bat, eh, ez? Kanto apur bat triste txu, ez? Baina, bueno, <laughs> eh, azkenengo zaio edan... Gabon kanta beti zeten dira, pizkate eh, Bai. Triste txueko, ez da. Bai, nostalgikuek apur bat, bai, ez? Bai, bai. bai. Da, bueno, planibe eh, e, gaur natorre eh, gabonan inguruen berbaiten, argi dagoen ez hori da gure gaurko saioen gaitxe, ez? Claro. Da, gabonak e, ba, bakotzak pasan dauz e, bere familizan eran edo, ez? Bakotza bere kulturideko, ez? Batzuk ez da egiten zuen, ardau eta ipini ardau eta gaieta batzuk e, olentzer hori. Ez da egin izin zuek etxien, bai, no? Ze, ze hoi jura deko zuen zuek gabonetan e, etxien egiteko familizia. Jo, ni beti izin azkatun zamarra eta ipini ez ebes, no? Era janda fuera. <laughs> olentzen jateko, lehen ez lodi ba, guk, guk ipintzen ginen, baina gero, ba, bueno, ja. Niri el, olentzero guetik arri izen doztena da, eh, eskau <laughs> da super graziozu, eh? Zaitik, bueno, labur, labur, eh? Bota, bota. Eh, urte baten ekarri haben, haitek eta mak ekarri, bueno, eh, parkatu, olentzerok. <laughs> eh, es, o sea... <laughs> Niños? Eh, niños? El, eh, niños, los padres son los reyes. <laughs> o sea, <laughs> manquiñana, ¿eh? Es, es, Esta manquiñana, hori. Eh, soñat, eh, ah, eh, ordizico... Eh, ah, oh, eh, da. Eh, errege mago baltzana. <laughs> Baltasar, ordizico Baltasar. Baltasar, Baltasar. Ordizio, oñati, ez da gure nengo Bardinda. Bai, bardin Eta hori, kartu nolako azukerasko iketza moduen. Eta urtero, urtero, urtero ipintzo eskuden hori. Mm -hmm, iketza. Gero aparte dirue edo regalue. Ahí mm. está. bai. Ba hori, bakotzak eh, pasetan gabona, pasetan dauz moduen, ez? Eh, batzuk belena eta montean dabe, batzuk eh, errege gune ospatzen dabe, beste batzuk ez, batzuk olentzero, beste batzuk Papa Noel, eh, oso anitza da. Eta gaurkuen, e, eh, gurotzua sekarri, eh, Gabonen inguruko Gabon ospakizun kurioso batzuk, ez? Eh, aia, ma, ver, aia, ma. Munduen zierre... Hau interesta oste? Munduen zierre, hain di Gabonak. Eta azteko Guatemalara ingo oin eh, egazkin eze eh, viajetxo bat, bueltatxo bat. Ze Guatemala nadi <laughs> deskuriozu eda, egin dabe Gabonetan eh, lakema del diablo, deitzen dana. E, Ataren dabe eskalera, e, zean da, e, abenduen zeian, hemen Espainian e, konstituzio egune edanien, ba, bai. Guatemala egin dabe hori lakema del diablo, Eta egin dabe, eta dabe, satanazen itxurako figura batzuk kalera, egin dabeolako pasakaie gigante bat, eta gero zu emoten dutxie. E, eh, espiritu txarrak eta ah. juteko. Aha. Guatemalan, ba hori, kurioso. Opa, Guatemala. Kurioso. <laughs> Eh, De Guatemala, Guatepeor. Guatepeor, bai. Ba, bain, Guatepeor era gu salto. dut txiste barriñe buru meña salta, ez dut esango. <laughs> <laughs> ba, bain, Hungria eta Austriako txoko alpino batzutara jongo gara, E, bertan, Europako leku askotan bakizu, eh, Santa Clausen figuri ditzen da, ez? E, ez dakit, Santa, Santa. Bai. Tipo jarto hori, ez dakit, finlandesa dan edo gorre zantzile duena. Bai. Hori olentzero lehen guzu dira. Ba, lekuzu ez dakit, baina anai bat behintzet badeko, Ander. ah, bai? Baideko anai bat, e, Hungria eta Austrian, Krampus deko nahi zena, eta Santa Clausen e, anai maltzurra, esan da egun. Ah. Eta urtean da e, abenduen ogeta bostien kalera, eta txarto portadezin umieri jo edo ikindotzi antza. Edo hori pinin da. <laughs> Ostras. <laughs> bai. Krampus, Krampus. <laughs> Aha. Hor da, Krampus, ez da gizagotzen zinuen, Krampus. Bai, bai. Bai? Ba, ez. Ez. Krampus, gargamelen ga, eh, lagune edo. Bai. Ostra, hola mai, hola mai. Eh, eh, bai. A Eh, Krampus, Krampus. Krampus, hau Krampus dorria beste. Bueno, oin leku triste batera ingu salto, oin Ukraniara ingu salto, ez dakik gabona gozo ondo pasako da esan. Baina, bertan badeke oitura kurioso bat, eh, antza Ukraniako eh, ba, langile pobrienak eta epina bien modan, eta <laughs> dekoretan dabez eh, gabonetako arbolak, binen dabez, baina dekoretan dabez, eh, esan da, musari egaz. Ah, bai, bai, kuriosu da. Kuriosu edaz, eh, e, antza, e, hori, bertako familia pobrik eta zeukien e, eh, gabonetako arbolan e, adornuek eta ipinjeko dirurik, eta antza, ba, Ukrainiako herri bateko persona famatu bateri, bauri, e, ara musari zan arbolan, eta bartu dabe, humildasun humiltasun toke bat moduen, ez? Eta oiku eda urranean, ba, bueno, ara musari egukitxe. Osa, pitzen dos urte baten, bai, da, jakin du beste zuen. Hori da, urren urterako itxi hor, eta... eta Gar, garbitu beste zuen. Hori da, eta sorte honak harreko dutzu urren urterako, eh? E, ba, zin maz. E, gero, Australia. Australia. Zela uste duzu ospatzen da dela Australian, eh? Gabon, eh, gaba. <laughs> Kanguro bolsa barruen. playan, playan fijo. Playan. asmatu zua, zier. Eh, Australian eh, gradu bat gora gradu bat bera, ogeta marra graduko temperatura egin dau. Eh, uh, abenduen ogeta bosti, Beko, azkenien musiki ez dator rain bizka… ba, bueno, ba, Australian egin da bena da, eh, juten dio ospatzen eh, abenduak ogeta bosteko zer da hori, Gabon, uste, nik egune gazen. Gazen? Gabon egun, eh? Gabon egun, egota bosta. Eh, bai. Ba, oi... Egu berri. Egu berri. Egu eh. berri. Egu eh? berri. Ba, egu berri egun, joten die familian ospatzen... Piknik bat egin ondartzara. Eta hainbat hainbat persona joten die surfeiten e, Santa Claus e, disfrazagaz. <laughs> Así que bueno, curioso edo bai, eh? bai, bai. Gabon egun eh, Australian badaue laizia errateko antzulen bat, ba, entera, da jun ondartzen bueno, Hori hemen behilek ez, ba, kostie, eta hemen behen, <laughs> bat anek gure badau lagara Santa Claus jantzillaz ba. da sartu uretara dauen temperaturiaz. Ba, bai, bueno. animetan bada, ba, ordeko zuen beste. Seguru, seguru baino eta hori, gorputz berri jute da. dara. bai ez. Gorputz berri jute urtengo dizna diez, eh, Suezia, e, eh, Norvegia eta, ez, Danimarka eta horko e, eh, herri nordikoetako jentie. Bai. Eh? Iparreko, iparreko, iparreko genti, gure, bai. bai. hotza, hotza dekian. Eta han badeki bat, e, zan da, handeki sorginen figuri, eh? E, ba, espiritu txarragaz edo lotzen dabi izantza, ez? Eta, karo, sorginek eta zer deki e, e, esanguratzu edo zer eruten dabe? Eh, es, em, em, eskobie. Erratza, hori da. Ba, Norbeian eta, e, etxen da da Gabonetan, e, eskuta hori nabiz, etxien dekizan, izan e, eh, erratz guztiak eskuta hori nabiz, Da, tradizioan, niko sartute da e, bolan espiritu txarrak eta etxien ez egoteko. Ah, ba, sorginek eta kara. Bai. Orduan, eskobak ere Ba, bai. antza, bai. Antza bai. Eh, ba, oizia. Obeto da lur zikinen ganin afaldu, edo bazkaldu. Ez que nik uste otori eskusa bat gehiago dala. Ez garbitzen. <laughs> ez garbitzen. <laughs> ez, ez, que ezin da eskobia bai. eta eta... Kizien leke, kizien leke. Eta, gaur egun go... Uztak, itetxe modernuetan, rumba talako duzen lekuetan, horre pehatxetik kanparata bida, bez? Rumba, ez da, nik ez dut ikusi rumba baten ganien zorgin bat sekul, eh? Ja. Guapo izango zan. Bai e, gero Txekia Republikara behungo gara. Han be deki beste ohitura bat nikau kuriosu, eh. E, han zapatak eta bota jena bez. Eh, <laughs> gabonetan. E, bota. Bai, baina da da ohitura bat apur bat e, ni asko gustau, eh. Osa, berez, e, soltero dauen e, gentie, zingel dauen gentiek, e, ipinen dabe zapata bat e, hauren etxietan, eta bai. gero, Osa, juten dira atera zapata bategaz, eta gero bota egin nabie. Eta orduen... E... ba, zure txeko atera? Osa, kalera, bota egin duzu zapata bat. Zure atetik? Zure atetik. Ah, bale. Orduen asuntu ezein ja, ba... Baten bat ikusten badu zure zapati, badak ja single zauzela, ez? Ah, zen izienta moduen. Zen izienta moduen. zen izienta korritxe ben zapati, bota ben bai. zapati eta gero torriako. dako. Claro. Kizma zen izien. Claro. zen izien. horretarako dago, baina gero badau beste oitura bat... Eh hori zapatie bota eta zapatan puntie zure etxera begire badau, e, gure besan urrengo urtien, ba, ez okingo zule sorte ona amodioan. Liga zule, basikamente. Eta zapatien puntie besta aldean txabadoi, ba, ba, urteroko kontu ez. Ba, hor konpon, Maria Anton. bueno, ba, probien bida, probien bida orduan ez <laughs> gure bozue, ba, bota, bota zapata bat, kalera, Bota, da, da, eta aia sebastu da. Da nora bide horretan geratzen ez ba, bueno, etxeko zapata ana bota bat, <laughs> bai, ez dugu espezifika hau zema zapata bota lehik esan. Oye, vale, bota gure beste. Eta azkena bestela San Antorriña, venga. Arrezi bota, atzi bota. <laughs> Baina ere gabonetan ez da, ez da. Bardin, hori ah, urte ah, bizitzen, da. Arrezi... <laughs> Bai, hor da. Arrezi da gure kriptonitien, nahi, eh, moduko. Eta... bueno. ja, maitzen jungo naz. Hau, azken eh, oitura jartu, gabonetako azken oitura jartu, eh? Etxaten asko guztu, baina, bueno, kuriosu eda, eh, japonesan inguruko eda. Eh, Japanese? Ze uste duzu, eh, nola, japonen. Japonen? Uh. Eh, lo, lora fijo. Lora edo arbolako en eh, los cerezos edo, eso ringo dabe igual. Baiz, ez da buru asko jaten, eh? Ah. Gabonetan. Bueno. Ba, gau honetan, dekin oitxura oiko bada, e, ez da gure egiten etxien zebe prestau, eta juten die abendu nogeta lauen e, eh, KFC-era, afaltzen. Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. <laughs> Opa, eh. Eta oitxura neko zabaldu eda Japonen, ze ja berrogei urte azizala moda hau, eta bertan jarraitzen da bondino. Ostia, Kentucky, txau. Bai. Jo. Eta dekie esaldi bat, gabon eta motan da bina, dala, aber ondo esango boten, eh, Kurisumasu niwa Kentucky. Gabonetan Kentuckyre. Ah, sí, bai, ondo. Ba, bueno. <laughs> Va, bitxe. Eh, ba, sinizgarri geratu batzu, eh? Kogizunazi. Eso marido. Kurisumasu niwa Kentucky. Kurisumasu niwa Kentucky. Hori da. Niwa Kentucky. Kentucky. Kentucky. <laughs> Kentucky, vamos al Kentucky. Pollo frito. <laughs> Está bueno. Vamos a comer pollo. Pollo, pollo, pollo. Ba, bueno, horrek isendie, Gurotzu zan, eh, karri, bai, Eta, ba- eta, eta azken, azken azkena dago, ez? Ni dakit bat azken azkena. Bota, bota, bai jozu, gazier. Ba, antzadan ez, eh, Euskal Herriko herri baten isorreta horreta ditzen dena. Gabonetan egiten dabe, eh, eta maikan, eh, hartzen dabe, disfraza biten die, eta egiten dabe, kolakauen buelta bat esaten dena. Kolakauen buelta? Ba, kolakauen buelta, bai, korrek egiten dabe. Ai ba. Eta, eta irabazten dabenak, irabazten dau kolakau bote bat azkenen gobierrezera, eh? Ahí va. Bai, eta urten usto beingo eh? da biela, eh. Antza. Bai, ni gustu baiets. Bai, ba, jura politena, eh. Gole... Bai, bai. Joder, ba bai, anima... Hori gertu dago, ez? Ba, bai, bai, bai. Joder, ba urte zarrari agurre ere ikonen, eh. Xer del bota eta gero kolakabo, kabo eh, bizamoneko armasura. Claro. Eh, errege, bueno, igual al dos echaron errege unera eta untau eh, sea, roscon de Hori Ori da, hori da. Bueno, joder, plan elegante, tan. chiquis esan. Ez, baina bueno, ez enpatzen dago. Zazpi egun ez dago? <laughs> Eh, ez dakit, segun. <laughs> Eta segun eta handako lako ben Ogeta maikan. Eta ze ordu izango da? Goizien. Goizien, zier. Ez dakit ordu duen dino, eh? baina jungo gara, jungo gara zabaltze. Ordu hori, aizkorri, pagasarri, gorbe, horra zizien danok? Mesedez, izizien hain kutrik eta etorri jorretako plaza da, kolako ben egin. Claro, Ambiente zinio bia, eta ganera ez dakit segai susmotxoa deket, irratioa de bertan egon aldala. Ixele, que nire ni esos son esos esos. Ah, igual bai, igual bai. Ixele, ¿qué es? Ba, ah, bueno. Horri chico. Horrekur tiene onzen bat omatzu bai. Soron batzuk onzen horrekur tiene. Bai, José Chuta. Bai, Jose Chuta bai. bai. joder. Ba, horri chico proposamena beste jura kuriosi bat. Ixo hortak horrezen bai. be gabonak modu berezi baten ospatuko da bez. Así que animau eta etorri plazara. Animau eta etorri. Gabonak ez diek arako jatia bakarrik, eh? Así que venga. aurtxo eder politori kantuen Moskorri taldien eh, kantu politu bat eh, eta <laughs> Moskorri eta gabonak e, munduen zier zan ospatzen nien ze, ze ospak izun ze oitura dauen ez osko imarrak eta polita, eh, benetan kuriosu eh bai, bai kuriosu da gauza bai. batzu kuriosu edie beti dau jakiteko jakiteko ondo ez eh, ezagutza beti gozen da ondo ze oitura emetik urrinien eta gertuen be bai ez eh, igual ondoko herrizen ez dakigu eta oitxura tonto badau. Baina, bueno, Nipe gabonei buruz sozea rekarri nahi naben, eta jortu bihot, ba, nire toniki eta nire izeteko eri horak dela, nagi bat, naz, alpertxo bat. <laughs> ez dut ezer prepara, baina zinen gorduen, ba, no, nire okurriaten niri ez, gamon akordu eta bueno, Kontxejo batzuk, ez dakit, eh, gabon egun ganeiko nire eh, kritika bat, ez dakit, zau zer nintxe improvisoeku gala pentsa bot, eta ez dakit, zer nintzen ba, zuen. beti goten dion do, eh, beti zirten dion, bate mate raskaulek. Jo, ez kai eh? gertz jose txut bai. bai. hori zen kontxejoa egin, akizten bai. kontxejoa egin moazan. Hori txegero, ez da zer esanik. Osa, zer bare da, jose txu ze, ze pastainako. Ez dakit, zer da, jose Ez dakit, zer bare Ez dakit, zer bare da, jose txu ze, ze Ez dakit, zer bare da, jose No jodas. Bak, joa eta telefonu eh, bai. Estila dila lagunan, eta... Eta, bueno, ba, ba gabonen inguruen, ba, bueno, onatorri hor duko, ba, esan dut, jo, sozer preparabioat <laughs> nire, nire faltzuekin. Eta ikusi ba, bueno, ba, nik lehen hau beha, men eh, leixi hartzen magazin honetan ni eta hartetxu errankin txou, eta pizka. ba, horra bidatu nahi nabe, baina, bueno, ez da, enak izan hundik, eh, bat gaizeri, zein da gaiz zabala, ez, eh, gabonak. Gabonak, bai, urte zarra bezartu aldo, erregen egune. Hombre, bai, karo. Baina ilusinoz eta gogoz betiko egunek eta jaizek izan dionek, eta segaz lotzen dugu konsumismoaz eta opariekin. Bai, egitxe da, bai. Eta treste txue, eh? Estake. Ah, uf, bueno, vale. Ba, ez treste txue, ez, basi simaz, ba, oparizek horrego tenia presente, ez, ba, bueno, dauz, era dauz, ez, olentzerok egarren dauz oparizek, zaharrien olentzerok, ez da, asmatzen. esmatzen. Eh, da. sarriaz. Ez da, asmatzen. Eta, bueno, ba, bueno, emendek elizatxo, bat, ba, duz horre, ba, batzuen, eh, jasotako esperientzia da, ba, bueno, guztoko izen ez da esan oparizek, ez? Eta, bueno, ba, gure eta hori kompartidu dugu, eh, gure entzuliekin. Guztoko izen ez da esan oparizek. Ondi nioz azoiz gabiz, eta baten batek, ba, bueno, ba, ilusinoz, operaire batean nahi badau, horren eros aparte, ba, bueno, ez da izan hainki esartu, ba, bueno, hemen dauz, ez? Eta, hemen dau, ba, Vanessa, hogeita maika urteko pertsona bati, ba... <laughs> ba, bere, bere ize, ba, izeko, ba... Opa, Vanessa. testi testiga geoa izan, eta, ba... <laughs> amasi urte dukezela, krema antiarrugaz bat, eh, opera itzutzen oh. bere. <laughs> ah, krema, bosa. Ostia, hori ya da, apur bat, injunto, apur bat, eh? Joder, orden, bat pixat, eh, Sarri joder. Sarri hartzen da. Ise ba, iseko da, noi, lobak bako zuz, amazi urte hor, hor gaztaruen, eh, bete-betien, eh, hor, eh, umear hori pasau harrik, eh, oh, bizitzeko eta mundu ejateko gogoaz da bainien, joder, krema antiarrugaz bat. Bai, apur bat, eh, eh, kontrako krematxu eh. bat. Eh? A ber, ondo dago ez, guruzu bizitza real honen eh, honetara pixka prepaetan joan, ba, bueno, gauzi ez dala impolitio, baina, bueno, hor, sasoi horretan dana, dana jateko momentu, ez, mundu jan guruzu, edo, claro, tazti, ez? Aurrera, ba, estos, estos chimurrek ikusten, imperfentzio, estos, dana politia, dana, da, ba, morbosu, eh? Eta... <laughs> ba, behitxo. Ba, ba, sarri ba, txuriko zuta, iba, alman, ba. tiarroaz. Eta, ono, seba, zi, seba, zi, ba, bueno. Sebastián. Erre, bai, sebas. San ba, Ba, antzan ba, bueno, eh, Hor eh, errege errege maguek eta eh, aparte, ba euren artean lagun diskutua, eh? txikoen artean egin da, eta oh. ba ba hiru urtez pertsona berdin eta goiagon, bera naizi, eh, izena <laughs> naizi. Eh, Cristo puta de da, eh. O sea, izeni ke estau aurten. Bai, berdineri. Bai, bueno, bueno, eta ba bueno, argi eh. argi txia ona da, ba hiru urtez Eh, <laughs> beran ez ba, kolore diferentetako txankletak arregalotzen zara, lengo urtien zurizak. <laughs> Joder, Galera. a ver, se, se naiz mesedez, joder, ba, etxeko, urrenguen etxeko zapatilla batzuk, bai, pixka eta bai. alatu. <laughs> Galea erregalu eh? Osa, Erre... txankleta pare gaunetan, gaunetan. E, beru epoka honetan. Ez ez, eh. gaunetan, eh, iru, urtez segizan, ba, errege, eta ba, lagun izkutu egin izin daumen da, eta, joder, Ba, bera nahi eh, ba, bueno, lehen urtien originali bilizan, zan, ba, jode, ba, hemen neguen e, pixka garrasi eta, ba, detaietxu egitearen udarako txankletak neguen. Jo, eta horren urtien bai, horren urtien beha. Bai. Ez dakit zelako marrazkitzak gengo abia izan, baina, bueno, hemen eh, <laughs> azpi marratzen da baina berak gehien guztiak esan egin zizela zurizek, oso kutrek izan egin <laughs> Opa, sebas, tean, da, bero bat. Opa, sebas, es besarka da eta bero bat azpi marratut, eh, zuretzako. Animo txak Beste, beste paritxo bat eipatziaren hemen, eh? hemen Marta, Marta, hogeita marrurteko Marta, eh? Bizi, biziaro edarrien, hogeita marrurte, eh? horben mundu ejan, beste realiai bat ez, mundu ezateko gugua, zer, zazoi horretan bebai, Eta ba bere hemen be lagun iskutua ipagai oso modan dago gaur egun lagun iskutua onolako jaietan. Bai. Bai, ikindu zure familia egiten du. Bai. Kupa. Bueno, hein bai. izen dugu on ez baina. E, eta ba antzan, ez, ba Kriston kaja zarra, ilusio guztia zabaltzen hasi izan, kaja hori. <laughs> Kaje, beste kaja bat, papelak beste kaja bat, papelak beste kaja bat, <laughs> papelak. eta alako baten hasi nengo txotx bat. Txotx, edo palillo luze bat. Bai eta ulie batzeko palio bat zan. Hori izan bere lengu zinean hitzon itzon oparize. Uh, ah. ez dakiz emateko presupustu ipinien tope, baina... <laughs> papeletan eta kartoetan gazta ez? dana. Ni petzeta bai eta... Grazitzek itxin itzena ganera izan zela, erabilit txotz bat, eh? Ah, ah, Joder, lehen guzina atxo. Eh. Joder, lehen guzina atxo. Lehen ez dakizlako apresio eukindu eh, zuen alkarren hartien, baina egun hortatik aurrera. Bai. gauzak eh, aldatu ziren. Ni desde luego es noche ba- lagun, eh, lagun, lagun eskutu harremanak aburtzeko aukera polit bat da. Eh? Bai, bai, es que batzuetan, bai, bai, batzuetan esan duzu, ez? Jo, opari jena. Zalako kompromiso, ez? Bai, hoto da, ez egin egin eh, baino, eh? Kompromiso itxera, eh, ez? Egon eh. izkutu, ba, bueno, haipin eskero, ba, igual, Zan du, ez, ez que, ba, tope hogei euro, ez tope guztu, ez, isen bidea noberen gandik urteniko, zozer, noberak, ez tal, zozer materiala barik, zozer barrutik. Jore, toketan gatzuen, ba, ez dakit, ba, Justo, ba, familia izan, ba, batzukin hartu omun gehiago dekozu, bostatzen gitxio, ba. Justo toketan jatzu, ba, gitxien dekozune, eta zaien oso afine beragaz, ez dekozune filin joan beraz, jo, imagino, da, ze kruzten bitzen digo Ba, erabiteko txotx bat. Eh? Erabiteko txotx bat. Erabiteko txotx bat, edo bestela, una hoja en blanco, esaten duena. <laughs> Zuk formi emoteko paretxeti. Uf, izin lingua nazo. Txeke, txeke, blanco, txeke, blanco. Txeke, blanco, txeke, blanco. blanco. ¿eh? Eh, txeke, Txeke, Txeke, Txeke, Txeke, Txeke, Gau honetan izin ezkero, ba, bueno, hazi, ipini, eh, abenduak hogeita zeia eta bertan hasi zure historia. Eta jazta. Aha. Berak, hortik aurreako berak inbidau. Vale, perfecto. Zubitzen dos lagun eskutua? Ba? Ez. Vale, vale. Dan arki, ez da, zio. Bai, bai, bai. Eta hemen, bueno, ahipatzeko beste bat, haune ganetik, ya, noie, noie geixau asko sakontzen jo, ba, burueko txampu bat erraltzen Carmeni maika urte dukezela. Zabra <laughs> kutri, frankutri, <laughs> eh? itxan, itxan, itxan. Ez que hau ganean, arte dazau, literal, era real, comprado en una clínica veterinaria certificada y todo. <laughs> Veterinaria? Ostras. Ostras, o sea, txakurrentzako, bueno, katuentzako, o sea, ganen bilizentzako txampu, Jo, baina, regalo beti zen bitea persona horrentzako, ez persona horrek te konso zentzako, ez? Eh? Takit. <laughs> Ba, Katuentzako janarize, ba, por culo, es. Vale. bat, mi, pues- mi novio me regaló una bufanda, que era mía. <laughs> Máquina. Máquina, máquina. máquina. Y Pini, en vez de mi novio, mi exnovio, ¿eh? <laughs> Eta bueno, holako, holako, parece que tenía. bueno, eh, ranking jo horretatik, ba, bueno, konbendizioetara jungo gara. Bek. Hmm. Nik beteko de regalu bat komentetako. Ba, bota, bota. Ah, ba, ba, ba, gaur rentzun dut. Ba, ba, huen tipo bat, Sandor reuko nahi izena. Eh, Zeran? Sandor. Sandor. Ah, Sandor. Barcelona kuebera. Zazpi urte txogaz. Sandor. Sandor. Haike boxeolariz, eh? Jode. Sandor kan. <laughs> Ez da, junzan eh, Sandor. Ba, ogeta boste eh, goitzez. Junzan eh, bere arbolara. Da, juzan ba ez, e, opari, opari bile, opari batzen ez, e, eh, ager zehitzi dutzen Da, junzan eta dana iketza, dana iketza, iketz pilo bat, mordo bat. Jo. Da, zian, sandor e, umie negarrez, negar baten, eta gizzer. Jo, sandor. Da, ana gertu zen, beraik errafa. <clears throat> da, ke, ke hijo? Ba, Barcelona Ke, ke, ke hijo? Ke, ke, ke, ke, ke, <laughs> ke, ke, ke, ke, ke, ke, ke, ke, Santa Claus. No te regalé. La umi en egar baten. No, no me ha regalado nada. No eh, importa mal. Barcelona, Reyes Magos, está. Re Reyes Max. <laughs> Reyes Max. Dan, eh, llega. hartu da en teléfono, eh. hartu <laughs> da en teléfono, eh. Y piña pelar, eh, Santa Claus egas berroa en teléfonos. <laughs> de hecho, de todo. Erre er, er- Santa Claus, eres un hijo de puta. a, mi hijo no le hagas esto. Está guixer, está guixer. Da, urrengo gunien, hogeita, abenduak hogeita zizien, juntzan e, Sandor gaztie eh, arbolara, eta nuko zan, e, erregalos beteriko arbolie. Oh, oh, oh, Eta nire eta hori justo gaur entzun dut, eta bitxo, aproposa gaur ekartu. Ba, bai, bai. bai. <laughs> Ni... Eta gero esatzen semiek, hau ez dut esan. Sandor. Papa, nola habrás pegaba, papa, no? <laughs> Sandbox, elari, si, Pap. bueno, ya está. Pap, nola habrás... Pres... <laughs> No puc res pegar. Bueno, bueno, urrengo aterako txiko, igual, asentuen engaixe, ikusten zuet oso animauta. Bai. eta garen gehoz aterako, baina justo gaur gabonetan, hemen gabon eta olako asentu. Bai. Eh, bueno, eta eh, regalu jartu ben hostien, eh, esan duzu gomendizio bat zube da karri osuzela. Ba, izo zer, izo improvisen eta, eta, eta improvisen. Zonek nire barrutik urtenko gomendizio kitzengo die, eta ez erregala gozak erregala tiarren, ez gazto diru gazte tiarren. Jo, egin gauzak, aprobetxa baldienak, ba, jo, eh, usto danok beti zen eh, erregaluek ez, ba, katzetinek, antzontziluek, kuleruek, tangak, horrek urte guztien zi erregaliko zuzen erregaluek, horrek hau bai. Edo zoz erremotibu eba bai, aldaztak e, eh, argazkia e, bilduma bat. Guri bai. hori indalagitxik arrezkun olentzerok jo lentzero hori egutegi bat eta e, ie bakotzien... E, urti, familia barruen urti bete zen dauzen persoan bat. Ah, betxo. Horako gauza, ez? E, jo, eh. Emotibuek izaten di politiak bebaiz, ta? E, eh, Erabilgarritzak edo emotibuek. Horregatik kriston, lanketi edeko, bai, baina, bai. bueno, lan hori hartu nago bebaiz, txapo, aurrera, bai. oso Edo bestela la, ba, bueno, eh, nik gogoen duan eh, regalo bat, eh, ena eh, urtegunetan edo, edo gabonetan, edo no zizien nahi hori, baina eske oso, markau izten, kriston ilusinio indosten eta... <laughs> Eta bueno, ai, ai, ai, da. Se puso de da. Baina bueno, aipatu berrien ez? Eh, <clears throat> regalo hori eta gustot. Sí, ni la ni oso erres daula opari batekin, se goen not. Jo, te bat zabaldu, karratu esan, eh? Eh, Eta oso handi, eh. movido eta Otsak bat eta bezan, ez? barron jode, baron zu zer da, buh, kristo los Jo, eta zabaldu? Eta burreko ez bolatxuk Barron Ba, gizu zer da? Urre kolorezko boratxue? Bai, gabonak. Ah, Ferrero Rocher! Ferrero Rocher! Rocher! <laughs> Azken finien, ba, bueno, familia jan inguruen, no sos eropaitu nahi batzuzen batzen, jatu no bada, eta jode, guztoko badu zoloko gauzak. Oparik horre! Kroketa! Edo zin momentuen jateko, <laughs> bai, bak, kogotera nio gongo zaila danok, turroie, polboroie, eta horre jaten, baina gala ujateku, eh? bestela, ah, bueno, txicharro bat, hor, filmaz da guzti. <laughs> Holako oparik joek, eh? Bueno, txitxarro bat justo. Bueno, txitxarro bat justo, gaina oine notizia bat urten da. Eta ah, chicharro. da un eco lau edo bajatzeko txitxarroen... Eh... Bai, txitxarroa eso zer deki, bai. Baina, bueno, sin más. <laughs> Ah, ya, konejo, si ukiak emoimenez, konejo txarra zan, gero konejo nasan. Ez, txitxarroen, o sea, chicharro ah. txitxarro... <laughs> Eh, Ezin jala arrantzatu lengo ah, beste. Bai, chicharro, hori da. Ah, pixka, be, eh, Republetako... Ez dakit, ez dakit, Europatik, Europatik. Ez gabona dizla eta tregua, motzi. Ez gabona di eta ondo pasa. Txarroak bueno, eh, ospatu. Txarroak ere, gu herrian. Ja <laughs> te digo. Eta ba, hoxe, gabonetako gomendiz joek. Egon, egon gure zuen, Ez horatu. Zer ez da, Gabonak, eh, bai, batzuk e, sortez jai beste batzuk igual, ez? Lan atokako da, ganera... Asteburu, da? Eh? Asteburu urten. Bai, bai. Orduen, azteniko arruntak izango dira, asteburu potentia egin, beste barik, ez? hartu beste... Beste zertako... Ez dakiz lan esan, ez dakiz lan esplikau. Ez hartu kargarik, gozatu, gozatu nahi horrega, horregaz, inguruko egaz, lagunekaz, familizan, lagun artien, osasunien, gozatu, mozkortu gure da, mozkortu kartetan nahi bada, kartetan egin. Eta soizien legure soizila faiten lagundu etxeku eri gero garbitzen eta. Ze, haure jatena, marra guztizi, hori be gomendizio gona. Ni, ni, gomendizio gona ni ustez pio, pio, hola eskatu. Baitu. Da, no, azurera, ez el garbitu berri pez, eta gero, venga. Iha! Titere, titere, titere. Bai, bueno. Bai. <laughs> bai, kutrik nire partetik. Ez, baina, baina, ondo esan duzuz gauzak, eh, bai. Ondo bai, ez, patxadas, berba honekin, Ez baina, adibidez... Sentuz eta taktuz. Ez baina, adibidez, erregaluena, ba, ez aitzitzi erraia, ez, eh, ez pagiz ez ospat, eh, erregalau, ba, erabiliko da un sozer, edo jango da un sozer, ya está. Bai, eta adibidez, Simple adibidez, erregaluena, ez, eh, hemen nire, erregaluena, jode, mi ma, eh, no seke, me regaló un sobrecito con 20 euros, jode, bai, igual bat entzako nahi, horreko hogei euro jasu, eta horreko hogei euroek, berei, hobeto iriste, gauzetan, invertidu gaztau edo, bakotxak zen mm. nahi moduen, Edo beste batek ba hori hori ikusti jakute, ke poco la ba bueno, ba ez dakit. Bueno, hasta eh, Joaquin eh, Jarrain eta azu gasta Pertsona gara ba, gotxa pentsetako era ezberdin badago eta ba bueno, e, garai berezi arren eta telebistan eta Kristonako presio esartu arren, presino danak fuera, egin nahi duzuena, gozatu nahi duzuena, aukera asko egingo zuez ez bakarrik e, opari jaketa, ez? Ba gaunetan bai egoten da ba, ba sinen sinenako joeri egoten da, izot piztak eskietako sasoi bada, Egin edo duzuen, urrinera joan, hori da, ondo pasau. Asuntu ez da opari baten bidala, gauzak erosi bidela, diru guzti egazta bidela, pagazteri hemen Ez, ez, ez da usetan. Eta ez horatu loteri jakin, nik urten induana, ez horatu loteri jakin, txarri ze. Egin zuena, bixi, da urte barri jo da, así que, venga, egurre. Under Dixit. itzela gander ekarri eskusen e, eh, beste behin. Gabonetarak! Gabonetarako oso, bierrezkuek. Ze, gabonak e, batzuten ziten, ba, di epoka tensu eta, ba, bueno, bizi tranquil, bizi simple. Eta gu aurrera goiez, gure laizi hartzen magazin honegaz. E, eta hau gure tekniko be, zuzua osku eskuantza. Oh. Olentzero jauna. Olentzero jauna. Bueno, ba, gaurkoen ekarri dut jokotxo bat. Eta jokotxoko bat, eh, bai, zuek... Jokotxoko? Jokotxoko bat. txoko bat. Bai, zuek jolasteko eta bai, etxetik jolasteko, por supuesto. Ba, bueno, e, engo zuen bizen arteinak ez ubizo sauzien. ibakiaz. Erantzunek, orduen... E, orduen, ba hori... Eh, Musik ikendu, konzentu. Zertan datza jokotxokoak, asier? jokotxokoa da, eh, nik ekarri doaz, e, jake... Mm, a ber, purtsua bat, bale, beka jake eh, gabonetan gauzen, gabonako oso komertxela ¿eh? di, ez? An... <laughs> vale, vale, funtzen <laughs> bai, ¿eh? da... Ez, baina, orokorrin bai, ez? gabon epoki, e, epoka politia da, e, batzeko, maite guzen horregaz egoteko epokie, baina be, badeko alde bat negatibu ez, guztien zuen hasierrez, asier, errez, Oso bai. konsumista, anuntzi zue, koloniak erosi, erosi, erosi, erosi, erosi, erosi, bai, hori da. Ez, baina, bueno. Bai, eta orduen ba, eta orduen zerreka diot, ba, anuntzizuek, abonetako anuntzizuek, ekarri duaz. Ba, Eta, eta orduen, ni, aziko nazi pintzen, eta ordeko zue pulsadore bat. Mm -hmm. Etxeti beho aldo zuen jolastu, eta orduen, hori da, eta sakatzen duzu nien pulsadoria, eh? pulsadoria sakatzen dozu nien, eh, sakatu da benak, eh, esan bidau, zein dan anuntzizuek. Nik, ipinik, mongo txet play, eta dakizuen nien zein dan, emototzen ah, vale. pulsadorari, ah, vale. Vale. E, Et, etxe, nik parauko dot eta eta Ba, orduan zera Imar nire kontra. Asmatu diogu. Zeinen lehenengo asmatu zina. Zeinen lehenengo asmatu eta Etxe, puntuak etetera. Etxien dausena antzako, hemen hasierrek pinesku bai, mobile anderretan irartien eta deku guz bai, pulsador Botoi bidekus. Kusto moderno ba, pulsador. ez dakit zer pulsador eh. eh botoi bidekus. Mi, mi luzen ez da honako pulsador. Asier asierrek kanta bat ipiniko dau eta Ez kanta bat ez anuntzio. bat eta anuntzio zena dan asmatzen dauna, pentsan dauna zein jan. Dakile. Botegiri mobitze. Eta putxin eskero rebotia da, eta puntu Claro, hori da, claro. Hori da. <laughs> Ez, ez, parkatu. Bueno, a... Mm, Arzuk, eh, zuk inmentu zu joako, ordan legia ezeu jakin zu Bai, ez, bai, eh, utxein eskero reboti dau. Venga. Vale. Eh, txau, ne, apuntako hazen. Eh, txuletari egizik bini, eh? Es, Ander eta Imar. Ah, zuk inmentu kontu, eh? Bai. Venga. Eta, fejetan azierraz. Ez. Es. Vale, ba, venga, ba. Venga, Azten gara? Venga, ba. Iru, bi, bat. Venga, <laughs> no como Che. Ande, ande re, Xixona, tu Es rebote. Coca-Cola. Es… Oh. Ahora que está distraída. Turrón de su Hola. Navidad. Ay, madre! sin trampa de que apunta a punto, ¿eh? <laughs> Llevan Ganera turroi ebe karrezku gazierre gaurkoen. Bai, bueno, vale, venga. Hor da. Hor da. Ez da su baina, bueno, hor da. Ez da guda. Venga, guazen <laughs> beste batekin. Ez kau gogoratu bizaria, anuntzi zu egual gogoratu bizaria, baina ez da ki zu egual zen handitzen dan eh, produktu. Eh. Vale? Guztia. Baina, bueno, ba, venga. Bai. A Casa vuelve por Navidad. Merci. Ay, pargaste, pargaste. ¡Eh! eh, eh, eh ya no es Navidad. Páralo, páralo, páralo. vuelve. Pues ni nik moche, ni que moche. Vale, venga, produktuena eso? Producto nada, producto a da, orden. Vai, claro, bai. <laughs> Moncherí. Es... Sidra el gaitero. <laughs> Ez sidra el gaitero. Gauza, el estako. El almendro. Ah! Turron almendrazua. Puntua nietzako. Ez, es, es, es, Turron el almendro. Anuntzu jo ah, que esan ah, dauta. Eh, Anuntzu jo que dauta. Anuntzu jo Ya Tramposo, eh. Tramposo, <laughs> Ez. Hori esto guai patu, eh, eh. Eta hau, eske que... Amen, igual deko... Gambok igual... O sea, Ander deko igual... Se te cago... Ez da, sí. Ez da, sí. Ez, ez. Urrengo, Esta huirá, sí. Esta Igualdeko abantaila deko zetik pizkat eh, sartxo da. Eta gure da inguruen asko... Gume bueno. potoz horri, ja. Eh. <laughs> Zugusek. Venga, ba, eh? <laughs> <laughs> Banu, eh? Banu, eh? Azerto bio zuen marki, eh? Bueno. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu... Ez es que me zuen baina ez da izan. Kobratzez hazen nazan? Es que da oso gacha, da oso gacha, eh. Da oso Bua, Guachaval, bai, baina ez <laughs> da gizir da. Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Marki ez, amida. Bai, claro. Mm. Txanda pasa igual, eh? Iru. Movistar. Ez. Txanda pasa. Biter Es. Ez. Hello, Feliz Navidad. Hola, Edu. Esta Navidad, airten invita. Oh! Oh! Oh! Oh! esto de tenso, ¿sí? ¿eh? Ana sobre ni ¿eh? Te recalamos llamadas de los tres primeros meses. Con sus ahora en Airtel. Existe de tres meses. Airtel, Airtel va a ganar. Durengo, ¿eh? Solago de andar a Airtel. Hoy música de Andy da buena, ta sana, pichichi de buena. Pio pio, onda cosa barnia. Horre, bueno. Ah, pichichi. Airtel, como dice algo. Ni puta idea. Me estaban asco Es, es. Hola, soy Edu, tiga parte. <laughs> Jode, bai, bai, ez lago horitzapenak. Hola, soy Edu. Mm. <laughs> Venga, ekin. Venga, beste bat. Bat nire aurretik. Hau ni, hau ni bak inokire basiko da ben. Ba, eh? Ba du, eh. Queremos tu rock, tu rock, tu rock. Ah! <laughs> Ah! Turrón, turrón de suchar. Eh, eso está de suchar. ¡De suchar ¡Rebote! está! ¡Rebote! ¡Antiu Shishona! ¡Antiu Shishona! Queremos tu ron, <laughs> Pero vea que sea. Antil Shishana. Seguimos queriendo <laughs> tu ron, Pero vea que sea. Antil Shishana. Y siempre queremos tu ron, tu ron, Pero vea que sea. Antil Shishana. Antil Shishana. Ahora también. Ah, de turrón. Oh. Sí, sí, sí. Ander Bia y Mar Mapes. Hau <laughs> ez agile, oh, grabida, eh? Joder. Eta banuntzi zue, eske gogoratu bizarie, lo que pasa ez dakit, eskau itxikotzuet, eh, marki eh, ez esatia. Zer dan? Eh, Osa, eh, adibidez, txokola, ver. txokolati izan alda. playri, A ver, venga, va. Busco un hombre llamado Jax. Jax es un... <laughs> ¡Busco a Jax! <laughs> ¡Busco a Jax! Colonia va, tío. <laughs> <laughs> Busco hola. Suelta que su algo fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. atrás de sí un aroma único. Guau, guau, chaval. Colonia de hombres Jax. Un aroma muy especial. Claro, amiga, este me va a pagar eso. Esta vez hace busco a Jax. Busco a Jax. Busco a Jax. Busco a Colonia. Vale, Bueno, venga, venga, es... si es <laughs> andado, es que Cañera es andado. Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre, noche buena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas. La muñeca famosa. <laughs> <laughs> está aquí se van. Las muñecas de famosa. ¿Esa llegó la chen? Oh, eh, bueno. Viñe, viñe. Ah, viñe, viñe, claro. Adelanta unas. Venga. onda así que Hakimi eh? Va. Mira, llega la Navidad y otra vez todo lleno de con lotería Pero es gente especial. Es... Jarraitzen Ah, Ah, bueno, rebote. Rebote, eh? eh Especiales, ¿por qué? <laughs> Coca-Cola. Es. Fairy. Sí, ¿tú crees? Creo que si miras bien, hay elfos. Ah, por tu cancha de Montesura. Creo que si miras bien. Ah, cancha de Montesura. Mírala, fíjate. es ahí Es un elfo. Y este hombre de aquí también es elfo. Es elfo. Si Aimarrek nire zilea arrastu dit, bez? Benetan, oooo... Oh, Mobizar. Oh, ez. Bota? Ez da, ez da. Fanta. Oh, el corte inglés. Elfo. Hostia, corte inglés. Arrastu dit, bez, eh? Vale, sema zuezi, bibi? Bine. Vale, bo orduen, oin emongo txuet egon zaizeten la, la lotería de la Navidad. Ipinikot abesti bat de la lotería de Navidad. Eta esan biko zue zein dan urtia. Hau da, el desempate total. <laughs> Ni naso txarra, galduot. Hau da, el desempate, del, desempate total, vale? Venga, va. Markatu, hau esna gure ipini. Baina, baina, venga. Motxe. Motxe, motxe. Motxe, motxe. Venga, va. Bimi eta mazortzi. Es. Bimi eta maust. Es, eta beste bat ipiniko txu gainera. Oin beste bat? Bai, zetiko hori jate guztan asko. Ba, da, eh, traka. Bimei eta mazortzi. Ondiño está así. <laughs> Esto va liso. Es, itxoin. Eh, a ver, zer dao. De kosue, es, parkatu, vamos a jugar al precio justo. Al precio justo, geixen urritzen bai. dana. Ah, vale. Ah, Ipinikot, osorik. Vale. Eta vale. jolastuko al precio justo, vale? Venga, va. Venga. una luz. ¡Ay! Mil campanas vale, vale, vale, suenan ya. Bajo el piscat pensa tan a ver-nos cuixant al sant. Compartir na, na, na, na, na, na, na, na. Felicidad. Despedir otro año más. Saludar al que vendrá. Oh. Aquí está la Navidad, con sus sueños a volar. Son momentos de magia, de esperanza. Ah, pues mantillo, venga. Gogante. Eh. Precio justo en eh, mierda. Venga, ¿de deko dakizue... Bimila... Chon, Es, Es. Eh, se 2 etik coincidido, sube coincidido orduen, a Mongoche sube. Zelan? Ipiniko zu eskuek atxien eta hiru bat ez duten nien? Eskuek ipini. E... Dale, lehenko gauzaten, biozu. Ah. Zemio gorduen hasia. Venga, eskue ipini biozue. Eta nik hiru bi bat esaterakoen, lehenengo moto lehenengo esaten dugu fetxe, bale? Vale. Bueno, esa tiene en ya. O sea, tipo están ir bat al dos sube pensado, baina bueno. Vale. Xavier Gurtier. Bai. Música que encho no tenían, tipo al al esto. Es me quito ni la chamarra. Ah, ah, es... <laughs> No que monche. Nick. Venga, esa ni Urtimia Tairu. Está Ander. Urtimia Tairu. Es ni Urtimia izango sangoneuke. 2000 eta iru, 2000 eta mazazpi, ba, urbilen dauena. Na, na, na, ah, na, na, na, A, mierda. Ander, duina beti, a, 2000 eta mairuko, 2000 mairuko. urte pasauda? Bai, bai, bai, bai. Bueno, ni gaste A ver, no quiero base de orduen. Anderrek. Ba, oso ondo, Ander. Eh, tu rolle mi vez. Echa con tu con Turron man. Bueno, está que gustaba de hacer un juego, ¿dónde ¿eh? eh, oso ona, Asier, brutal, bai. Perfecto sarizu. Eta, no. eta ander, musika purtsu bat ipini eskero zer? Ba, ondo etorten, ondo etorriko jako, ezta? Ez zantxartu ongo, horretako segundu txu bat eman bizte zuen. Ba, ai, klaro, bai. bai Hola, ez da, duturri jango. Zuretzako, Eimar zein da, zure eh, anuntziz eh, gizien, eh, rekordun deko zune. Pues que anuncios en esa corta. Esa cosa. Eh, Esta va Rafael en Aitana. No, no, no. On se enchuta una. Va, pardiño, da. Va, ori. Bai. <laughs> Ah, ba, Venga, va. Va, ba, ori. Va, Lázaro, ¿catos? ¿Vueltan? Olha, tá. Mengá. Uhul. Hementxe gato, zelurratia etuan, sako alepuan. Ibili barko dugu urrengo neguan. Bai, agobete bete harrapan osu ze turroia not? Asi osu ya Bai, gozi ba. gino ez da zen, bai, turroia Jesus Maria eta Jose, asin bida. Zuretzako da. Ia, ia kaduko bengo dan, gabona pasako horretik eta bazazpa da jan. <laughs> Zeuk irazi zu ander eta... Ez ez eh, baina, konpartitzeko, eh? Zeu epertu, zati bana. Eh. Bai, Bai, bai, bai, txartu. Eh. Niri be pasau, zati txo. Hori, hori. <laughs> bueno, da gure gabona be ospatutzeko urtie be aurrera doie. Eh, urtie aurrera joan da, abenduen aurrera doie, abenduek amairu eh, gaur. Amairu gaur. Eh, martes i treze, esaten den arderaz Bai, eta ez daia asko geratzen eh, urtia urtie amaitzeko, zela, eh? Zelan joan jatzu, zelan joan jatzu egune. Martes i treze izeteko, zelan joan jatzu egune. Ah, egune ala urtie, egune. Egune, egune. Egune, txarto. Bai, egune txarto, zuetxatu ba. orten izena martes i treze. Bai, ba, <laughs> ba, martesen guztian txera, ba. Ah, bueno, bai. Birrera jun, eta... Bai. Ah, ba, nire bastante ondo, bilo. Bai. bai. Bueno, Urtia egune zen zen gaten zabizia? Egune, egune. martes eta zonartes. Egune, egune. Iune, umela, otza Zagit, raru egune. Bai, otza, Osa, taieren hotze egin zena, nik ez ari zera. Bai. Ni humedadien kontu uste dizen dena, bai. busti, busti, guantie petzien, boa, hor bigun, bigun, puf, takto eskazaz. Bai. Da, bueno, bueno. gorko gune azteko urtietaz gabizela, urti eh, junda, urte osue generalien. pimi eta gota bi urtie? E, ba, ondo, baina besteri barik ez, eh, ez da izen urte oso. pandemia esa zatitxo bat harrapau dugu. Bai, izen da urte bat apuru jartu ez. gerran asuntuekin presizuen, asuntuekin emota bene, bai pandemizien atzeti dat, ba, ez da, pizka desastre moduen. Baina, bai. bueno, Bestelan udi etenen ni pasau dut oso ondo. Bai. Denpor... Bai. Ni, aurten guztaiaten geixen eizen da? E, udiek aguanta oskule e, eh, abendura arte. Bai, luzi eizen da. Bai. Eta gonaz oso gustora egizen Literal, bai, bai. <laughs> Hor izan da urteko gauzariko nena. Tal cual. Baina urte bai izan raru, Eh? Ba, oso raru, oso raru. Pandemizien amaierie, eh, bueno, amaierie edo hor geratu da, aparkaute, bueno, bai. gerri nasi gerie, <clears throat> Europan. Jo, ez dakit, ikustet zuen, zuen eh, begitxetan mente durti ez jen positibo, ez? Bueno, positibo... Digo, zondo pasago. Eh, eh, ez positibo ez negat. Pizka raro, ez? Bai, eh, bai. neutro, bai. Jo, ba, nintzako guztiz ezberdin, ez? Bai, izen da, egon bukle zarratu baten, lege asko aldatzen ziren, eta pixkat, erdik kaiola barruen sentiu gaen e, urteetatik pixkat kaiolako atiek zabaldu eta pixkat barrote horrek alde bat ere itxio guz. Bai, bai. Eta urte polit, ez? San Sebastián jaibarik hasiun urtengo urtea. Ba, bueno, datorren urteko gospatuko die, uda oparo bat eukin jogu, mi, ekintza, ustot, eh lehen hau pandemizek alde bat eritxe eusen eh, ekintza asko injartu dela, beste asko bertan beragatu dio moduen, baina ustot, era barri baten hasiera moduen, ez? E, bai musikalki, bai ambientietan, bai jaigiruetan, eta joeretan, ikusiot, munduek kristonako buelti emon eta konturatu naz, ba, bueno, urte bizen asko galduen, baina, joe, asko irabazio gule, eta ilusinorako urti izen ez dakit pizkate eh, melankoliko zer Bai, ez urti etxartu hasi da, eta ondo amaitu da, ez da, orduen horreiti da pizkate eh, bai. urte erraru. Bai, izin da proa, ez, eh, kaiolan dauen txori hori, izlan, ati esabaldu jakon txori horreri, eta zelan eh, urten kaiolatik, ez? Bai. hor gauz urtekeran, ez? Eh... Bai, bai. Nintzako, nintzako izen da, eh, urte gozu, ez? Hor, eitxeko ukin dugu zen plan horrek danak eitxeko aukeri ukin dugu. Eta so txarra hartu bago banotzen izan da, ba, barruen ukin ez hainbat nahi, ba, e, edo e, erritik ezin urten, edo ba, ordutek izan lako, ez dakizetako, edo jai honek atzeratu diez, e, aforu egaitik, barri do, e, dator, horre galde bat ere eta atzien eitxeko ukin gauza asko eitxeko aukeri ukin dugu. Eta sozer txarra honeke, Esanguratzuek. Esanguratzuek, oso esanguratzuek. Ah, bai. Eta gaurkoen e, musika aldatu alba dugu handear, e, eh, <clears throat> gure natzuen e, eh, karri ona, ez, ja, ez dakit urteko azken saio izango da nahu edo, ez? Kusiko gu. Eh, bueno, segun la vuelta lako egiten du, ez? Baina, bueno, laixi eko bai. Baina, basparekoak, baspare hartuta, gure txuetek harri gaurkoen, egin egun rankin bat, de The Personage of the Year. Bueno, basuntue da, ez, e, urte kurioso bat okin jogu, personaje famau askoaz, eta aki, es, time aldizkari egin da moduen, e, the person of the year, es, urteko personaje nagusiena e, rankin bat eitie, eta urteko personaje esanguratzuena edo, guk aldarrekatzi, ez. e, o sea, bai, bai, bai, bai, Osa, galardonetie gaur guk guzteko pertsonaia egin zinzen. Pimila eta Bakarra, la bat baino gehiago gongo die. Ranki bat Galardi bat baino gehiago. Ranki bat ino aldo. Una txarra erdizkeku e... Laixiar Awards. Laixiar Awards. Laixiar Awards. Oh yeah, Laixiar Awards. Oh. Bueno, da lehenengo ez dakit zelan guruzun, eh? baina eguel bota aldo guz proposamenak hemen eh, eta eh, non hartien, ez? gure... Nik bidekoaz. Venga, va, así suexe, eh, ni, ni A ver, estia, niri es estia internacionala, awards. Vaya, bueno. Niri es locals. Locals. Venga, vai. Eh, beti politxo. Otabio, baina personaji eta gero argumento txikitxo bat segaiti dan. Eh, bai, osea, ni deko... Venga, va, pentsa egon ipe bat. bat eta personaje bat. Bota. Venga, bota. Ez es que nekizen osondo. Niretzako urteko personie... Onda dala gitsi irabazi da bela ultra-trail Erlantz eh, eh, Erlantz, Erlantz, bat, Erlantz bat, por, supuesto wow. Egon bide hor bai, bai. listan Ganera, bigarren postu beste baten Bai, bai, bai, bai oso, oso Egon kilometroko trail baten Oso ondo ibili da urten Gainera, Erlantz, er, Erlantz eh, da puto ama bat, eta jazta Eta eh, kitxo <laughs> Eta bigarren postu, oza, bueno, eta, eta per, Bigarren proposamena Bigarren proposamena ba, Bai, parkatu, bai, parkatu, eski nervioso pinaz O sea, bigarren proposamena. De bai. eh, personaje moduen, eh eske ez dakiz landitzenak. Uste ditzen zela Jorge. Jorge es. <laughs> No. ez eh, Da eh Criston Criston Aiavena nire eh, funbarri alboko parkinen. <laughs> Ah, Juanjo, Juanjo, el personaje, o sea, el personaje del año. Niretzako Juanjo, izen alda. Niretzako kriston estropizio. Nire kriston impresiño este, zetik nire txal, bueno, ya ben. Eta urrengo unien, edo urrengoen ikusinan kalienen tranquil, da sanan. Eh, Ik merezio, bai, merezio. Daixi arre borzeko bai. saritxu izetien merezio. <laughs> Bai, Aipatu behintzet izen bizara. Ez dakiz nintzako, bueno, kotxia ze estropizio handio deia ben eh, fumarreko parkin nien, eta bueno. Handi ba, handi ze. Juanjo, pertsonoz the year, jarra borz. E, bueno, nik ekarri zen eh, proposamenak, lehen goku eda almendras jauna. Eta egite, eh, goratzen dozuen... E... Ah, baina, <laughs> bueno, hori urte, urte honetan. E, e, urte nizien da, behitu hor Almendras jauna? Bai. <laughs> Perdona, enbeko bide ah! almendra. Zagurko nizien da. E... Simón. Simón. Bai. Simón. Simón. E... Eta egitea egitea egitea egitea Eduardo egitea zileke? egitea egitea Ángel egitea egitea egitea egitea egitea hau. Ekarri gure izan da? izin. Gure izin. Simón y Garfunkel. Simón y Almendras. Baina Almendra, Almendras aurten. Simón Almendras, Simón Don Simón y Pini. Egon azlein begitzen eta ustot bai izan aurten. Almendran, eh, Almendran, Almendran esketxa. Es. Izan dan pandemia gara izan aurten. Almendran esketxa esan esta izan aurten. Ba, ba, bueno. Ba, Sentitzen ba aurten. Bimieta ba, gota bizan aurten. Homenaje moduen. Vale, moduen eh? <laughs> Lehen vale. Le grande moduen. Ya, kaiolatik, eh, kaiolatik engaus ba, kampuen, ya egaz. Eta bueno, ba, homenaje moduen. 2008-2008 ba, eta bire urte bat izin abakarrik. Hori da. Ba, baina hori 2008 izin. Aimarrentzako urte bat izin da. Eh, bai, bai, homenaje moduen. Eh, mi, eguneko urte bat. Simon Almendras, ordeko zuet proposamena. Zan, zan, Simon... <clears throat> bueno, Martin. Esto eskuar dure. Musiki barriro, a ver. <laughs> Amaitz nahi. Bai, Tangel. Tangel. ja, <laughs> buklin, ipinik Gero, aurten... Eh, Carlosen eh, ama amamaila, Bai, bai, bai, bai. Carlos. Carlos, el de los ah, ah. el de los huevos largos? No, el de Carlos. los el de los cojones. Ingalaterrako belarrian dilla, ba, bera mama hilda. mama es berama. Ama, Ingalaterrako. <laughs> bai, mota bera mama baina berama da. A bera ya ber urtetxo gaikos. Ingalaterrako iotza. Eh, Carlos. Carlos, por favor. Carlos a la Iotza, Iotza, una ya. Ori ospatu bio. Isabel. Isabel san. Isabel Bigarrena. Isabel Bigarrena. El de bai. los huevos largos. El de los cojones. Cojones. Eh, el de los labios largos también. <laughs> bueno, oye, pero... Eh, el del, el del abogado. ¿Eh? El del abogado. Qué abogado. El que diga. <laughs> Bueno, beste proposamena bategarri dute. arriba. beste, este proposamen bat, sube, va y de cosas. dekozu. Beste bidekoaz. Este bidekoaz. Venga, venga. Lengo eh? bai. Vladimir Vladimirovich. Itxe niri bai. eta gero suriek ina maitu. Suriek nire dira. Eta nik, eh, <laughs> joder, ba, pixkat serio atletik, ez eh? urteko pertsona bat eh, sartzi harren. Ganera bolo-bolo eta aprobetsitako propaganda pixkatetxeko ingo domekan izango den finalien. Laixi erratiak zuzen zuzen imongo den finalien, imongo den pertsona bat. Joanes Illarregi, eh? Sinok ez zaren espero, nik esperoko espero ko finalien ikusti, eh? Eta nire urteko sorpresa bat da. Ondino, sorpresan ez emolan pertsona bat. Joanes Ilarre izarteko lista horretan, eta pertsone bat, benetan merezi dauena lista horretan egoti, ez lista horretan munduko rankingen lehenengo postuetan hor burrukan hiltie, gure Josechu. Josechu, Josechu, hostia. <laughs> Zelan, ez? Josechu lista horretan egoia, bai edo bai. Bai, bai, <laughs> <laughs> bai. Gombia, gombia. Jo setxu, eh, horripiri. Eh, laixia errateko kolaboratzai... Eh. Bai, azken aldiz en esta Amai torres... Amaiga, Azken aldiz en esta torres, eki igual... Eh, <laughs> Kontuz, igual radio nervionek edo fitxo, eh? <laughs> bueno, ba, orduan junda ikela popa tigatz. Ez daki, ez daki, omen dizen ba, bere gauzak etxen dau. Ataki, ataki, nunda ben, eh, jo setxu. Jo setxu ez da izango Argi. Ojo, cuidao. Argi, mungizan bako nuen, eh? Bai. <laughs> Bueno, bueno eh, eta eh, bi bat ariatzu zune, ma. Bi proposamen, bai. eh. Vladimir Vladimirovich. Putin. Putin. Putin, Putin handia. Putin, eh, zer esan. Ba, aipatzeko esan, eh? Bizka da horti ditu nahi nahi, bai, eh? eh? nahi, nik sartu nahi. Nik ez ez esan zetik jakin jota imarrek esan. De tiran of the year. Eh, de tiran of the year. Bai, ba, hor dau. <laughs> Eta azkenengo proposamena, honentzako badekoaz argumentuek. Sakonak. Mundu kulturali guzti sartute, kopera, eh, gauza barriak sortzen, eh oin be emanaldiek moten. batez be Durangoko diskotari buru azokako hitzenean eh, mikrofona mikrofona imerba Ekide dan Markelo ekarri bidugu maila Markelo na india Markelo bai bai pena pena pena Markelo india chavarri bai, bai, bai. por supuesto por supuesto Iunetik argira Iunetik Iunetik argira Atara barri deko Markelok así que Markelo be Sortzaile kantxa ezina eh Ostra eta cuadria covid listan eh Ostra Cuadria covid Erlanz eta Markelo Ah cuadria bai jo Ay, claro. madre dios, es que... Eh. Cuadrilla elegante, digo. Eta, e, eta eskuadria hortan edaneko dozin sartu alzame bai, ez? Edan ustot, edanen urti dela Eta, en vez de Person of the Year, egiten badugu The Quadril of the Year. The ba, Quadril. Ja, hiro está. beste Quadril. Ez Eurena, vale. da garaipena, gure oso aparte beste sexiñoa, Quadril of the Year, ba, bueno, ba, mar... Ba, bueno, vale, venga. Markelo da, erran Quadril, duda barek. Busti, laburpen txiki bat egiteko, proposamenak, The Person of the Year, Laixia Rawards, gero engu, <laughs> debati eh, hemen eh, jurauen artien, <laughs> eta proposamena die, Erlan Zaldun bide eh, kirolari profesionala, Juanjo <laughs> formula bateko gidatzaile profesionala, Sirmon Almendras, Ingalaterrako Iotza, Joanes Illarregi, Josechu, Laixiarteko kolaboratzailea, Vladimir Vladimirovich Putin, eta kultuzale amaigabea, Markelo. Markelo. Eta oin, Ander, posible bada, musiki piniku altuen, ogota marba segundu tardauko, eta oin jurauen artien debati duengo, zein dan gure top irue, eh? baina mogotzugu, zueri, entzule. Musiki, eh? Sei piñe Jo, de corta rayos, tío. Egon da Bai, egon, gara goi goizen eta jo. Eh. ander. Venga, sei piñe. Está aquí baina... Muitzi <laughs> lan, eh, baina, pini bizin un aurreko abestiz, eh? Ego, eh? Egondana, egondana. Aua Ah, bauri Esto va mal yo. Oh, qué bajón. Ni ya... A puertos. Vale, ni ya está gure. Honekin ningú descanso, honekin descanso ya. Honekin ningú descanso ya. sartu da Laixia Erratiko juraue, Person of the Year, Laixia Awards, e, gure Laixia Erratiko, 2000 eta gota bigarren urteko personaje famatuenan e, e, e, sorteu eno izate, baina eslan, zaten da, e, Eh, eh, bueno, vale. Bueno, epaia, epaia, epaia, epaia, bai, bai, bai. epaia, Epa, epaia. Esan dugu moduen proposamen agasko eta ugeri zekizen diez, eta guk eh, ranking txiki badinugu person of the year la GRTA la XR aguarserako La ugarren postu eh, hirugarren postuen eh. La ugarren postuena Aipame. Eh, hirugarren postu. Hirugarren postuen, ah, hirugarren postuen, hirugarren postuen eh, Clanes eh, eh, da, se nok esteko auto bat eh, bere garajeen hor esteko auto bat mas pego parkingen aparkatu. Ba kendu hortik. kontuz Juan Joaz. Juanjo, <laughs> personal de year, irugarren postu, eh? Merezi, merezi, merezi. Latza bere lorpena, latza. Esta, esta erresa, sortxiko txea. Lau kotxe siniestrau eta rotonda bat farola de joarik erdi erdilek. Eta onda parko teitxi. Eta onda parko teitxi. <laughs> Hau bajo. La Laixi arrago 2022 eta garren urteko personaje fanbauenetan bigarren postu, eh? Jose Chu, Laixiar, Radio ma, Star Laborator. Benetan, benetan, benetan, Ai, ama, urrengo bat entreko jago, zaitzen bila hau. Eta segaitik, josetxu, ze tinik ez totu lehertzen. Segaitik ez, josetxu, beti hemen irratzen, jota fuego, ezin isildu, beti irratzen beste buelta bat emoten, eh? bere kontuek kontetan, ligetan, irratiek ez da arreza hori, bez? Ez hori, ez vale. da vale. Venga, ba. Argumenta honek otxo, Juanjo, o sea, Juanjo ez. Leti, leti, leti, <laughs> nik, es, eh, nik leti eta Juanjo ipiniko nabe esan, enbede Juanjo bakar. Leti, bai. Leti vale. eta Juanjo. Leti eta Juancho, bigarren postuen, Venga, nik Leixi Arraguarts. Bai. Person of the year. Juanjo ala, Josechu. Josechu. <laughs> Eta... Laixi Arraguartzeko. Laixi Arraguartzeko. Lehenengo postuen eh? 2000 eta bigarren urteko personaje famatuena Ya llegó ya Bimila eta eta bigarren urteko personaje famauena Laisiar Awards Eta irabazlie da da Erlan Zaldumide! Mendizale! <laughs> Amai gabeago nesten. Kantxa ezina, beti mendizen, beti korrekan, Ez da kantxetan tipo hau. Ez da kibujat nahoni, goratzen nahoni, baina beti abel mendizen korrekan. Erlan Zaldumide. Holtza gaine me entrenetan, alde ikalde. Taka, taka, taka. Ixonetako Forrest Gump. Forrest Gump. <laughs> Ba, erla, erla gira zidau. da, bai, bai, bai, eta hoi garren urteko Person of the Year, bai. Laizia Awards, e, urtero ekarri dugu. Gara, ipatzeko izan epaiak ez da, lehen jungo zanlantzerik egin, argi egin dabeela, bai, bai, urteko... Argi eta gabi. Urteko zaritue, erlan zaldun bide, benetan, itzela egin duzune, haupa erla, jarraitu lan, eta urrengo, airon banak eh, irogatxiko eskuzunak. Eta aipamen berezimo duen, pentsa dugu. Aipamen berezimo duen, e, eh, gure kide dan, e, Markelo... Bai, bai. Marcelo. <laughs> Hola india. <laughs> Pentsa dugu, pentsa dugu eske Erlan cuadria barneko dela, erratiko dela, ba bueno, ez da Aipamen <laughs> Beresia Meresia Bern, sei tik. San Kriston lanain hau bai. dokumentala tal liburuzka eiteko eta eta esaren dabe moduen itxortan eh txikiten eh, kultura espeteriko kaldero batera jausian bai, Marcelo bai, eta hola urriñako, eh. Hola, eh, Emiliano. Eh, bida du, martxe Eskerrak, Kulturi esainetan barne. <laughs> bai. <laughs> bai, hori da. Haupa, Markelo, baki guen txuten Ke <laughs> remedio. Así que, gorantzi sakan mendik. Eta onarte. Eta, eh, eh, Eta arte gure laizia rauartz e, eh, gure urteko personaje famauenan e, lehiaketa edo... Bueno, urrengo urterako ekarri biku, ez? Eh? Urrengo bini eta irugarren bai. urterako e, laizia rauartz... E, Akortan badara. Laizia rauartz. Akortan badu, etorko da. Sorizionak erla. Bai, eta... Eze bez bat daru ezu etxera. <laughs> Gure zu turroi punta bat hartu, <laughs> entorri gabe etxera, eta handerrek emongo zu gustora. Bai. Eta onartzen du gara, ez da ekipo. Eh, Baina azkenengo, ha? Ah? martxan ipin gendun gatzar hori, sareak astintzeko gure etarte hori. Eh. Ba, nik musika pixat, ah, gabonetako musika ezberdin bat ipiniko demen martxan bizi milardien bentsako pizka dundi, jo? Bai. Eta azkenengo tartiega, <clears throat> sagurro zengo zeu gure gabonetako. Bai. Eta gure denboraliko lehenengo e, iruia beteko honi. Así que, bueno, entonces Laster arte. kanta motxa, baina de tio. La burtsu este. Bai, bai. <laughs> Gusta ya te. Bai. bai, baina, bueno. De hecho, kaso, yo estesko suain. Baina esan dugu baduen Gabona, Gabona, Gabonetako tarte berezize Gabona gani endoguz eta atek joka doguz, eh, gure herrizetan atek joka. Atek. Gure herritan hor gabiz, eh? energizek eh? prezio zaskio gonda benarren, eh? dirue xautzen, gaunetako argizek piztute, herrienetan eta nortxe dauz eh, guberrion, eh, eta kristonak arbolak eh? loran, eh? gabaz behar egiten esan loretan. Baina, hoxe, guk eh, gabonaz gain, astero, asteroko, zei, etxoatekarriko guna, Deixen saio horra jame, bueno, ez forma handirik emoten, eta... Ordu txarra, ordu txarra da, deitzeko. Eta, ba, bueno, bas esan den genuen, laixi Twitter. Zare, gaztintzen, horretako amendeko gure txiolari, famatu gure txiolari, e, bikaina artista, imar... Zaretan bele. Zaretan bele, horretan gaitzen zen. Eta, ingo errepaso bat arte aurreko proletan zer jorratu egun eta zer lortu egun, ustot askorik ez, baina, bueno, oin, eh, gaur lehenengo <laughs> batu dana programa. <laughs> Bai, bai, ze kristo, ez? Eh, ze kristo, bai. Nahi jarripenik ez Twitterren, ez, gure, gure aporta onak izan ziren. Bai, bai, desde luego. Horren zalantza egin. Iker Jimenez ere ideatxo etxegoen aurreko nizien alda? Bai. Ah, isona. Bueno, segur zuen, eh, gure sareak gaztintzen tartien zer idatzi dugune eh, aipatxia? Aurrekoen, ze, ze, era, oza, ze reperkusin jokin ginen eta bai, bai. ez? Lehenengo eskue izan zan adibidez, eh, ez, iruleiko eskuen... Eh, bai, bueno, hori pasau ginen, ez? Bai, bai, bai pasau ginen. Aurreko azteko nik pinik. Aurreko azteko, bai, aurreko azteko. Bai, aurreko azteko, aurreko azteko. Ja, ginen behar, ba, horretaz. Eh... <laughs> Txilari, galdu inatzu. <laughs> Ba, pa, ez, patat, patatan inguruen zozen. Uste, <laughs> lotzatze borrau jabela. Patatan inguruen zozen. Barri, jenta. <laughs> Eras, ez kienaz agorra. Ni bai, ni zozer bai gure atzen ez. Ah, bai, bai, Iker Jiménez. Bai, Iker Jiménez. Eh? Bai, Iker Jiménez ek eh, bakitzu edeko eh, la programa de telebizinuen, deko bai. naiz na, na del misterio. Ah, eta, la eixe erratiak urrengo hau idatzia, ben. Arroba na del misterio. Dirías que la patata es la kriptonita del ser humano? Bueno, Eta <laughs> komentari joneri erantzun dutzen laixi arretiak. <laughs> Arroba dan el misterio. Uste dezu patatie gizak ezien kriptoniti dela? Eta gero, idatze genuen, gazteiz brown capital, la patata del misterio. <laughs> Eta, eta horra maitzen. Eta horra maitzen. Eta horra maitzen. Eta horra maitzen. Ez que... Na... Da oso kutu. Laro nak, laro nak, gara. Ez que bai. hain di iruzki nioen agen di ez dara. A ver, egunen baten... Ez que, eh, eukin esperantzia, egunen baten pertsona batek. Ez que, baren da pertsona batek idatziko dau, eta engozko kriston ilusin. Ez, bat sartzen bada, gero atzetik kriston iruzkin ugaldi etorri alda. edo ez, baina bueno. <laughs> baina, baina, bueno, ba. Baina, esan nahi dutena, bixat, gai horri lotut, ez? Pasan hastien ganean, Star Ba, bueno, asokan gure entzule findan eh, pertsona batekin elkartu nintzen, asokan, eta gero, bueno, goien kaien bebai, e, eh, suertez, leku bizetan e, eh, koinzidu gendun. Eta zausten, Iger Jimenezen, eta honako gauzan, eta fenomenuen jarraitzei zutxu edala. Bai. Eta, jo, deitzeko gontzala, eta jo, kriston, peni, deitu emi zenun, deitu emi zenun, unan, bero de programan sartzeko, ze ganea, bera pe, badeko zela, e, bere esperantzia edo ilusinio dela, ba, olako fenomeno edo bizipen bat, bizi alizetie, kontau alizetie, eta olako fenomeno, sinisten da olako, olako gauzetan, bera gure entzule fein garazi huri arte. Ah! Deitzeko izen zala, eta azkenean ez da zuen bai. Oh, ze pena. Eta emetik gora intzitzak, esan erri. Eta, bueno, seinale entzun gintuena. Bai, bai, bai, bai, bai. Zerako oso positibu ez, hor ez azokan, jentea nao, eh, laixi arreatik, eh, eh. narak egin esan hori bai, autografo gezkatzen, bai. la, latzi izan eh? El precio de la fama. Goien gaien urtetik gogorra izan zen, baina, bueno, bai. jarretu aldo gola izitutu erregaz, hori izan, eh, Bai, ondo. Opa, opa, garazi. Egu ina, berrion, garazi. Egu <laughs> berrion. Eta urte berrion baita ere. Bai, bai, bai. Bueno, eta nori datziko txegu, gabonetan. Segur zu idatzi. Olentxero deko Twitter. Ez dakit, azken nengo bai, ez dakit, eh, Twitter manejetun nabendu nabendu nabendu. Gure, Olentxero gungo da Twitterra. Gure leixi eh? Twittero eh, hain mar dugu, eta esan horreko baten, igual, guk iruzkin bat sortu biherrien, baten baten komentari jori kontra egin, olako sozaren, gira hor joku gizago. Ba, edo ez. Engenken, ez dakit, gabonei begire, izan alda beste gai bapeo bai. Ego, reyes magos, edo, aius hori aldotxe guidatzi, jo que se, ez dakit. <laughs> Bat arroba olentzero, baina... Bueno. <laughs> Estigo jarraitza jasko, baina. Es. <laughs> Rechaza imitaciones. <laughs> Papa Noel le... Eh, polizia irute, baina. Uh, ez dakit, oh, nori uh. Bai. gutzu idatzi, ez dakit, eh, ez dakit. Eh, Amazon, Amazoneri. Amazoneri? Amazon, claro, ama, eh, Amazoneri. Venga, Amazoneri idaztu txegu. Vale. Amazoneri idatzi, zuk gabonetan eskatu duzuen paketi, gure dozule eh, banatzaileek ekartie, Eh, Pero, eh, con gorrito y con barba. <laughs> Eh, va y me sé esto. Es que creo que no es que hay niños luego en niño Ah, horingo, Ah, oringo, eh, ahí <laughs> Bueno, suki piri. A ver si están erderas. Es que os quedas ya ya como que... Este, este, Ba, esto son de eta, zu... esto son de eta. Eh, Oete urku yuri soz ez eskatzen monte urte barrireko. Ni ustez, polit jaue. Venga, urku venga. Ez dut uste hor jarritzei asko idaziko unik, jaita ripez. Ez dut zuke kasuan dinik egon, baina ez dakit. Arsi, ez urku yuk azken... Hori, urku urkullu azken nengo soz er, ez? Kritika hain daigun. Her, inigo urku yuk... <laughs> Lenda lerenda ez da, ez? Ez El Lenda hori Da... Cinema kinkiko personaje bat. Bai. Musika purtsu bai, Musika purtsu bat. Musika purtsu bat. Musika purtsu bat. inigo urkuiun azkenengo txioa. Eh? Urren gaudio, inigo urkuiok. También hemos hablado sobre la posibilidad de celebración del Campeonato Mundial de Karate en Vitoria-Gasteiz. ¿Selan? Karate, chapelketo bat ekarri bidau eh, Gasteiz, ira. Inigo urkuiok. Inigo txego te parto la cara, edo... Cara la que tienes tú. <laughs> eh, bueno, hoy gusta ya. <laughs> Eta ya está, está listo. Ba, aurrera. Bueno, eh, zuek esan. Bete apur bat dut idaztate mitxarteko utzunien. Eh. sue Zuek, zuek esan, ez dakit. Bai, bueno, ez dakit. Ander entzu oso? Ez dut entzun. Bueno, vale. Esan dago, a ber, zesan dago urkuiok. Urkuiok berak zesan dago, eh, Aymar. Urkuiuk dino, e, eh, gure da munduko karate txapelketa Vitoria Gasteize da. Erdera saiatzea. También hemos hablado sobre la posibilidad de celebración del Campeonato Mundial de Karate en Vitoria Gasteiz. Tanik esan Eta hasier gure berantzun. Karate, cara la que tienes tú. Cara la que tienes tú. Vale, Venga. Gasteiz Brown Capital mañanero. Eh. Vale. <laughs> Hori de rigor. Venga, vale. Pues ganea al pelo, o te siento rigor, Brown Capital. karatie oeto e, bere, bere herrizen. <laughs> Nungu izan, hau? Da tonterizo bat, inori jostotzen lehenko grazari. Hau, abainoko da? No. Urku jo? Abainoko, bai, alonsotek eko da. Ez da baino misi ala. Eh, ez durango misi da? Durango misi da. Ah, pare, pero, txaletetan. A Julianen ez da bixi? Ez, ez, ez. Zerako nobli esan da hori itxien, bai, nahi, da, gine, ez bote gutxik egu gine. Ba, igual okupa hori miko ez? A Julianea. Ze, kristo. Lendakari txekibiltiko dau eta espadu bibiltian? Bai. bai. edo jo nahi lasu aspire bizien. Eh? Bai, bai. Eh. Ara esta. Bueno, ba idatzi dugu ja. karate, cara la que tienes tú. Hori da. Ah, ah baina, se pide su karate horretik? Claro. Kara, es, karate. Ah, es que ya, ya entzuleri, sabes, aten zein dan txisti, eh? Joder, es pa oiarge. Horregaitik. Esto tú lertzen, así. Es que se pide karate, cara la que tienes tú. Es decir, sabes, explique tan modu en ¿Sabes? Expliketan moduen ¿le ulertzo estezu? esto su? O sea, <coughs> gente que que les expliques el, el chiste, sino que pillen ellos. Uf. Lacha, eh. Se va. Es, va. Orden, cara, cara la que tienes tú. Cara, cara la que tienes tú. Esta ya está, punto. Que gure ganak ulertu, que eta bestela, eso es. Vale, vale, Al al dos, aldatu? Vale. Vale, perfecto. es que aldatzi hon bekutri da, baina. <laughs> Ay, maldita sea. Cara la que tienes tú, La estáis blanco ah, Es que ya esto estoy teniendo salir. Bueno, bueno, Ay, cara te que dutena. un chiste. Me voy, ¿eh? Gente y sarche, corres sabe usted que, bueno, sin más, vaya, hondo, ondo, Va, Martín, da, eh, egurre. Vaya, está. Hola, Juan eh, Parca tu para que parkatu es... semana asko cortar rollos, eh? No, no, corta rollos. <laughs> ¿Está por por tarti, Está un poco... Eh? Eh, hecho guztetan zuri hau tarti está da, más? Es... está que pegar a prueba de autista que venías de gente y ja, ja, cara la que tienes tú está que, baina bueno <laughs> vale baina hor dau ba hori atzi dut zego bueno, sarea gastintzen tartie hoy sentitzen a super chart Ba, borrau eta idatzi zuk idatziko zen gena edo, idatzi ez dugu idatziko. Ba, bitxe gara. Iru gara, eta irutari bat desadoz edo espadau posik, Ba, borra, tartek enduko. Ni pati, ni pami, bisek dauz. Ez dut ba, pe borra, junaz borra, minez da borra, eta hola, nintxikot. Eta sareak gaztintzen, eh? Gaztiz bron kapitali pini oso, hori, hori garrantzizkuela, eh? Vale, vale. Eta hor dauz sareak gaztintzen eh, tarti, ez da git. Erantzun ni badeku, edaz, urren urtien jakengo zuen. kantari gure imar mikrofonari pegaute pixka melankoliko banera, eh? Gamonetako konei dan guztia zeuzara, ze kanta ederra. Eh, Eta... Eh, ba baki zuen osea, osea, gabesti ze... <laughs> Horrotu zotela. Ja, baina, bueno, sartu jaku hor spam bat moduen, sartu jaku anuntzio moduen, da, ba, ez dugu, kendo, azken itxin dugu. Ikin ba, nazela musika freki saldia, baina, hau, abesti ze... Ja, <laughs> ba, bueno, baina hola sartu da. Bai, bai. Eta holako, ez dakit, e, eh, gazigo bataz, agur heldu, esateko ordu heldu da, gazize, segatik, bo urte barri arte eskaila bago barriz alkartuko. Edo bai, is posible da, igual ikusiko ez, kolakauen bueltan egon goaren bai. edo ez, edo, ah, kairo? bueno, bai. da, ikusteke daude horrein dik eh, makinan gauza, baina bai intzule, ez aztu, ara eukerik ingo honetan Euskal Herriko txapelketan nagusi zen jarraipen aiteko zuzen zuzen nien laixi zen gure plataforma ni esker zuzen zuzen zuen etxietan mendi puntan zauzien zauzen, ui, lekuen zuzela. <laughs> Ez tal dura eukin eskero, dana da posible, laixi erratia inguren eukin eskero. Eta hoxe, zelan ikusi zuen gure lehenengo iruileko hau lagunako. Ba, nik egin... Eh, eh, Osta, gint iru hilego ez? Iru hilego eh? baina, bueno. <laughs> Ikastu urti iru hilego ez besatzen. Vale, vale, vale, vale. Ba, nik egiz izan? Iru programa egin duz, baina, bueno. Ni oso posik, ni oso posik bai. bueltetik arrezetik. Ukin gino zen dudak, bueltau, zelan bueltau, bueltauko gino ez, eta bueltetik gaiti ni oso posik. Bai, eta nik usteo de bai, oin, e... Ez dizela, ez dakit entzuliri guztako jakin edo, nik usteo bai, ez baina ez dizen ez lan eh, tarte hain itxizek eta gai baten inguruen gabizin ez danok, nik usten da askoz be fluidua urtetan da bilela, e, erdize edo hau preparetan dugu, eta hobeto urte dainako. Asi, bai. e, nik uste dainate oso bueno, pozina. Bueno, hori, entzulik esan da. Bai, bai, baina <laughs> ez barruti ikusit, je, ba. Nik gaur, behitu, aurrekoen enitzela urten, au, au, gaurko egustatete pila bat. Bai. Ez, eta aparte, ba, bueno, gabonak beti zinten gai errezak, ez, eta gai jepe bai, bizkat, e, eh, finkatzezko guri nola bidea, ez, ez da, bardine, ba, igual, irurok asko sentitzen duen gai bat, irurok sentitzen gai asko sentitzen duen gai bardin hori, zer esan asko gehi joango da, ez? Adibes, ba, bueno, beste batzutan, ba, igual esango, ba, urrengo ipiniko urrali jekai, ez? Igual nik eixo sentidu nik eta zuek itxi hau. Edo, horre pegin horai emote eskule, baina ez jakintasunetik bai, gai horri beste ikuspuntu bat ez hmm. aldo jakola. Bai, bai. bai. Aimar horretan nik ikusot ez ez jakinetik, baizik eta beste ikuspuntu bat emoten edo zein gairi abile eta <laughs> aparta da horretan. Beti topetan dau, e, maizeri bosgarren einkaba topetatzo, karratuari bosgarren ertzabe topau. Ze politia, esan duzun ah, hori, Jo, ez ez alantzi da, alantzi da, ez, beste, <laughs> beste, gauza, beste ikuspuntu bat. Da, eta nipe uste gube barrutik, eta nire ikuspuntu da, baina nazaizago, gabizila, gabizila tranquila hau. E... Eh, <laughs> Presiño bari bai. Presiño bari. Ose, <laughs> lehen beti bilte ginen korrikan ego momentu nago eta beste, eta hain heldu, eta pum, pum, pum. Eta, osondo. E, eta azte birik, ben, etorriko gara, urte barritzaz batera, etorriko gara, azte birik, ben, eh, Egune, ba bueno, egunien enbertan entereko esari, oin arte moduen, oin esto <laughs> lehen esaten genuen. Prasino, bari. Ba, ez, ba, sin mas, abitxako egun martitzen enbat hemen bueltan egongo gara, euko segure barri, eskerrik asko, guen abatu izan egi beste behin, eta zelan ez, gabon jasek ondo pasau, nahi osuenaz, nahi osuen eran, baina ez dakit teniko kusatxo <laughs> desoztea hori txikiz. Ah. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bai. Eta ez nagoan gure zuk amaitzi eta de repente zegoetie musikarik. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ah, vale, vale, vale. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Bai, bai, parkatu, parkatu, parkatu. Ez, korretik ez, ez, ez, ez, ez, ez, Vale, ez, ez, parkatu. Batzuetan, batzuetan gauzak oso landu du egitiek hausiedeko. Bai. Honako gauza pastenakuz, baina entzule, zeuek balken ez eskusa balak eta gu asko maitzu gaitu zuen entzule izaiela, baki gu desertan gatuko da hori. Beste barik, eskerrik asko hasia erraimar, Hau posible ba, jarren, eskerrik asko. Urte barriz batera lehen esan moduen eh, bueltako gara. Kontuz roskoiko oparitxuaz, babagarune edo figuritiaz, ez atragantau. Eta laster arte entzule. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Mm-hmm. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, such pleasure do you bring me. Oh, every year this Christmas tree brings to us such joy and glee. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree such pleasure do you